To je centar u kršćanskom nauku, kršćanskoj doktrini, kršćanstva inače i ono što je Isus napravio za nas na križu. Nažalost, evo situacija na terenu je takva, ja pitam ljude, vidim se s njima stalno, jako, jako mali broj ljudi uopće zna što se tamo dogodilo. Posljedica toga je da ne mogu uživati blagodati toga što se tamo dogodilo. Čega je posljedica takva otužna situacija koju vidite oko vas. Zato je napisano to pismo, sveto pismo, očevo pismo, sad više manje kroz koga je napisao pismo, svejedno koji je mobitel, važno je čija i kakva je poruka, ali tako? Ali Sveto pismo je progresivno otkrovenje Znači, u, u, Starom Zavjetu se nešto najavljuje Više manje, cijeli, više manje cijeli Stari Zavjet najavljuje Isusa Onda imate Novi Zavjet, Evanđelja je Isus i njegov život On je došao i ispunio nešto što su o njemu govorili i onda imate poslanice koje objašnjavaju na razumljivom jeziku bez ikakvih slika Znači morate znati, to vjerojatno znate, to buni mnoge ljude da je stari zavjet pogotovo, ali novi zavjet je pisan posebnim jezikom Ja neću sad ulaziti u to, ali vjerujte mi na riječ Puno je dublja riječ nego što se obično zna Ona ima tri značenja i ona su povezana na poseban način To se zove nauka o podudarnostima to je znači jedna božanska matematika na koji se stvarno spušta u niže dimenzije i uzima sebi srodan oblik u nižoj dimenziji Recimo Kad naš osjećaj koji u višoj dimenziji ide van On se na licu očituje kao izraz na licu Izraz na licu je podudaran sa osjećajem u duši to su dvije stvari, jedno je unutra, drugo van Jel me, razumijete? To je potpuna podudarnost Isto tako božanski element kad se spušta u duhovni Ne može se spustiti ko božanski On se spušta i uzima duhovni oblik I kad se duhovni spušta u prirodni Isto tako uzima prirodni oblik i onda mi vidimo prirodni oblik i nažalost većina ljudi s obzirom da su prirodni razmišljaju prirodno o duhovnim i o božanskim stvarnostima jer se zbog stanja ljudi izgubila svjesnost o toj božanskoj nauci čega su blijedi ostaci u egipatskim hieroglifima i u grčkim mitovima oni su se pogubili po putu, oni isto ne znaju što to znači to je božanski jezik božanski jezik i onda su znači Stari Zavjet pogotovo Novi Zavjet također i otkrovenje pisani posebnim jezikom i nije sve istina što piše u slovu Što svatko normalno može vidjeti ako obrati pažnju jer su neke slike znači podudarne da se prikažu zakoni u duhovnom prostoru Recimo Isus nikad neće nikome reći ja vas ne poznajem Nikad neće pred nikim zatvoriti vrata To samo ljudi koji ne poznaju Isusa Krista i Božju ljubav mogu misliti To je slika koja pokazuje primjerice Što se događa u ljudskoj duši Kad radi krivo u odnosu na njega O čemu govori ta slika No, poslanice Ovo idemo, idemo, ja vas vodim do poslanica Su pisma Pisana od strane Duha Božjega Kroz već tko god je pisa Tko god je bio pri ruci Svejedno za crkvu, to smo mi Unutra se objašnjava, ovo je jako važno, ovo zapišite ako ne znate da vam to postane milo i svakodnevno važno Unutra se objašnjava što je Isus napravio za nas i što mi imamo od toga I ovo je znači totalna nepoznanica eh, kako pokazuje iskustvo na terenu Jer normalno Ljudi ne znaju, nema im ko objasniti I onda to njima ništa ne znači I ne mogu uživati blagodati toga I to je ovo što dijelom ja pokušavam objasniti Znači ja se koncentriram na iscjeljenje tijela Ali ja stvarno mislim na svih sedam općenito prikazivanih blagoslova koje on osigura na križu Znači cijeli paket Evo baš kako je gospodin rekao Puno vam je važnije da vi imate iscjeljenje duše To jest da vi imate mir u duše da vi imate radost u duši Da ste vi u duši pomireni s Bogom Da vas ništa ne stišće Onda će se tijelo riješiti po putu A iako se ne riješi Jer svi mi, to vam isto predlažem Sebi govorite Jako trebate misliti o smrti To vam je bliska stvarno Samo pogledajte oko sebe Možda vas nema sutra Nemojte graditi neke velike planove u ovom svijetu Možda vas sutra nema iz ovog ili onog razloga Ali u svakom slučaju naviknite se razmišljati da ste tu kratko Onak sebi govorite, ja sam tu kratko i onda me više nema u tijelo I kaj onda? To vam je zdravo razmišljanje To vam je pametno razmišljanje Obrnuto od toga nije pametno razmišljanje A to je misli ko da nikad neću umrijeti To vam je potpuno pogrešno razmišljanje I kad bi tako razmišljali, onda bi se prioriteti promijenili I već tu bi se počeli događati iscjeljenja Znači, poslanice Nisu pisane skrivenim jezikom Što piše, to je to one su pisane za izgradnju crkve jer ko što je on rekao Većina ljudi ne razumije ono što piše u evanđeljima Ali u postanicama nema što ne razumije, To je jasno i glasno Poslanice, znači, pogotovo Pavlove poslanice Otkrivaju nešto što nigdje nije otkriveno, nigdje I to se zove Pavlovo evanđelje On kaže, ja ga nisam dobio od čovjeka, nego od Boga direktno Ne znam da li znate, ali Pavle vam nije bio u štabu crkve On je dobio otkrivenje i ode on na put Malo ih je vidio tu i tamo, čisto se složio sa Jakovom i s Ivanom S Petru je rekao lice da lice jer ode on opet na put Pravi apostoli ne filozofiraju Ne traži potvrdu od nikoga jer on ima potvrdu od gore Otkrovenje ja sam dobio direktno od Boga Oca Nit ste me vi pozvali, nit ste me poslali Tako on njima rekao jedan 1.1 Nit ste me pozvali, nit ste me poslali Prema tome pustica odoja na put Vršit volju Božju Poslanice znači objašnjavaju dvije stvari Jedna je ono što je legalno Krist napravio na križu Legalno znači da je potpisano Čeka kod advokata Da je upečačeno I da mi moramo doći potpisati U momentu kad mi potpisujemo A mi ovdje potpisujemo to zadnjeg dana Dolazimo i predajemo život Isusu Kristu na način koji pismo ukazuje Ne na neki ljudski način Jer ja vam moram reći, znali ne znali Ako vi ne ispunite uvjete Onda se to neće ispuniti u vašem životu Uvjeti su otkriveni Inače bi naš otac bio nepravedan Da ne kažem glup Da traži nešto od nas A da nije ukazao način kako se to postiže Ali s obzirom da on nije glup nego i kako mudar, nije nepravedan, nego Bog me pravedan i pun ljubavi, onda on otkrio kako se to prima taj Isus I kako se ulazi u sve blagoslove, jel' tako? Prema tome, oporučno pismo našeg Oca Nebeskog stupa na snagu s njegove strane što se tiče U momentu kad umre onaj koji je oporučio, jel' tako? Tak, kaže pismo Znači u momentu Hebrema 9.17.18 Kad, kad umre oporučitelj, tad stupa na snagu Zapečačeni taj zavjet novi sa krvlju jaganca bez mane To je legalna strana iskupljenja Kršćanstvo se vrti oko iskupljenja ja, meni je misterij, misterij, jest misterij ako bolje pogledate Kako ljudi mogu sebe nazvati kršćanima kad nemaju pojma što je Isus za njih napravio Ne znaju što imaju u Isusu, ne znaju di je taj Isus i ne žive po Isusovu Znači to, po tome se vidi koliko je stanje očajno među ljudima A to je samo zato što ne razumije ovo što piše, a to nije teško razumjeti ako uđeš u to jer opet, on bi bio glup, nepravedan da je nešto napisao i da ne može ga niko razumjeti Stari Zavjet je pisan na poseban način On je pisan, ko znate, onu malu djecu koja nemaju svoje pamete i onda on sve doživljava ko da ga tata kažnjava On ga u principu spašava od smrti I onda je tako pisan za najnižu kvalitetu ljudi i onda tamo piše kako on kažnjava, kako se ljuti, kako je gnjevan, kako ubija, kako ovo On to nikad ne radi, niti može raditi Ali to se čini onom malom djetetu koji nema pamete Koji kad ga pustiš da bilo što napravi sreći ni krivo I ne razumije znači ljubav jer nema pameti I onda ga moraš sa takozvanom kaznom I on kaznu koja je milosrđe osjeća kao nešto neugodno Jer njemu ugodu stvara recimo čava u struju Jer me pratite Tako je pisan Stari Zavjet on je pisan za najnižu kvalitetu ljudi Ali unutra krije duhovnu i božansku stvarnost Koja nema veze s onim što je u slovu Inače ne bi bilo zapisano Kaj ima veze za naš što je jeo leću za ručak To bi bilo glupo Svaka jota je sveta Svako slovo sadržava duboke božanske i duhovne istine Koje se tiču našeg života I putak Bogu Samo su ljudi izgubili odnos s njima I ne razumiju više sveto pismo ali poslanice, poslanice nemaju skriveno značenje što piše je ono što piše I stoga kad čitate poslanice onda vidite što je Krist napravio za nas I to je amen, to je napravljeno Tetelestai dovršeno za savršeno kompletirano djelo To znači grčka riječ tetelestai To je puno više od dovršeno Savršeno kompletirano potpuno djelo, to znači nema, ne može se ništa dodati I to je legalna strana iskupljenja Jer krist je već umro Krv je već prolivena to je već gotovo Znači nešto se dogodilo i nešto je nama osigurano I sad imate onaj drugi važan dio Mi na njemu radimo A to je vitalni ili životni ili praktični dio iskupljenja Ili što ja imam od toga Mislim ovo je toliko logično, toliko lako razumljivo I to ljudima izmiče Zašto? Ja bih vam sad mogao objašnjavati nadugo i široko, Ali neću Ali očito je da izmiče Očito je da izmiče Očito, jer kad bi ljudi razumjeli na bilo koji način Što je on napravio za nas I znali kak se to prisvoji u životu Oni bi bili drugog stanja Inače ovo laže A mi smo rekli da ne laže A mi smo rekli da ne laže Pismo kaže i to je svrha ovog seminara Da oni koji prihvate ono što pismo kaže o Isusu Jer niti ste ga vidjeli, niti ćete ga vidjeti na križu Nego mi ne vjerujemo u Isusa Mi ne vjerujemo u Boga Mi ne vjerujemo u spasenje Mi ne vjerujemo u iskupljenje Nego ono što pismo kaže o svemu tome To je medij komunikacije Znači jako je važno Da li znamo Da li je pismo istina Jel me pratite? Znači, ne da li ja vjerujem u Isusa to, to, to je loša postavka Da li ja vjerujem ono što pismo kaže o Isusu ne da li ja vjerujem ono u Isusa koji je napravio nešto za mene Nego da li ja vjerujem ono što je pismo reklo o Isusu da je napravio za mene Jer to je medij, razumite medij I ako razumijete jedno čudo A najveće čudo od svakog čuda je novo rođenje Da vam se svaki grijeh briše kojeg ste ikad počinili U čistom stanju i u stanju na zemlji Sve se briše Daje ti novi život Prelaziš iz jednog kraljevstva u drugo to je najveće čudo, to je zahvat na duše Danas ću se tome vratiti To je čudo i ljudi u to vjeruju Ti njega pitaš, ja sam baš sad pitao jednu ženu u kutini Jel ti vjeruješ da si spašena? Ona kaže da Zašto? Pa jesi ti vidjela spasenje? Jesi ti vidjela kak je On tebe spasio? Jesi ti vidjela kak je On tebe? Ne Vjeruješ na osnovu jedne rečenice u pismu Jedne rečenice U Ivanovom evanđelju 3. poglavlje 16. stih pa zašto onda ne vjeruješ da si iscijeljena Kad u istom pismu, na isti način, na istom križu, u istoj rečenici, isti Bog Kroz iste proroke ili istu ruku ili isti mobitel šalje istu poruku Isto čudo To ne vjeruješ, nema logike, jel me pratite? Jer vjerujete ono što vidite i ono što čujete A ne vjerujete ono što piše Ali mediji, komunikacije, ono što piše Ista rečenica kaže On, prva Petrova drugog poglavlje 24. stih vam dosta za sve I za iskupljenje, i za spasenje tijela i, Ili za iskupljenje i duše i iskupljenje tijela Kako hoćete, jer je isti zahvat Znači, On sam, Isus Krist Uze na svom tijelu naše grijehe i pribih na drvo Da mi, umrijevši grijesima Svako normalno se s tim ne slaže što to znači? To je ludost, to smo već rekli Ludost Prirodni čovjek kaže to je ludost Ali nama koji smo spašeni sozo Iscijeljeni, izbavljeni je to sila Božja Ali Bog je odabrao ono što je ludo u očima svijeta Da posrami mudre Reče Slobodno sjedite bilo da Jel me pratite? Tko normalno vjeruje da je netki, neki Isus išao na križ? I da je On tamo uzeo naše grijehe I da je zbog toga što su njega izubijali i ubili Što je krv prolio da su moji grijesi To niko normalno ne može vjerovati Ali ipak ljudi vjeruju Ali onda ne vjeruju u drugu ludost Koja je u rečenici do Njegovim ranama vi ste bili iscijeljeni I u momentu kad to povjereš na isti način koji u ovu prvu ludost Onda će on potvrditi te svoje ludosti u tvom životu Reče Bog samo se sjedite Jel me pratite da idemo? Zato ja naglašavam stalno Zato tih 7 plus 1 istina koje su ljudima totalno To su tablice množenja 2 i 2 su 4 Ali nisu ljudima, nisu Njima je 2 i 2 6 jer ako on ne laže, ako je njegova riječ istina Ako je vjeran ispuni svako svoje obećanje Ako nije ko čovjek da bi rekao pa porekao To znači da to nije ljudska riječ to znači da ta riječ zauvijek utemeljena u nebesima 119. psalam 89. Zauvijek, zauvijek To znači nepromjenjiva To znači neuzdrmljiva To znači da možeš stajat na njoj Istu ludost vjeruješ ovdje A ovdje odbijaš vjerovati u istu takvu ludost Jel' tako? To je ludost Mislim, di ti je pamet Zašto vjeruješ u ovo, a ne vjeruješ u ovo? Mi ćemo dva dana govoriti o vjeri Što je vjera? Što je uopće vjera? To nije nada Nada je smetnja vjeri Jedna od prepreka vjere je nada Jer nada je u budućnosti Spasenje nije u budućnosti nego u prošlosti Petar se okreće i kaže Bili ste iscijeljeni Bili ste Ne bit ćete Bili ste Ljudi koji razumiju bili ste Da u prošlom vremenu ozdravljaju Samo da razumiju bili ste Nada je prijetnja, prijetnja i uništava vjeru Nada je dobra na svom mjestu i u svojoj poziciji Ali nešto se tiče spasenja i iscjeljenja Jer to je već bilo To je već bilo Druga velika prijetnja vjere i smetnja Uništavanje vjere I o tome ćemo govoriti Kad se ti slažeš u razumu da je to istina Ali nikad Nikad ne živiš sukladno tome I to je nešto što čovjek sebe obmane Misli da je u istinu u principu u životu ulaži je, je, je, ono, Isus će meni osigurati ali nikad u nijednom momentu na nijedan način ne pokaže da, da on vjeruje u to Inače bi se ponašao tako Kako ja pokazujem da vjerujem da će se on za mene e, pobrinuti Ili da će mi obskrbiti za život Tako što sve što mi on dao za mudro korištenje Dajem dalje ili pretvaram u duhovno blago transformiran svaki materijalni dio bogatstva koje mi je dao u duhovno bogatstvo kroz komunikaciju riječi u raznim medijima audio, video, e, pisano ili ovako i onda ja mogu reći ja neću imati crni dana Zašto? Zato što će se on pobrinuti za mene Ili je ta riječ istina ili nije istina Filipljani 4.19 kažu Moj Bog će se pobrinuti za mene po svom raskošnom bogatstvu kroz Krista Isusa Ne onako škrto Tu i tamo, nego raskošno Ili je to istina, ili nije istina Ako je istina Što ja moram napraviti da to postane stvarnost u mom životu Da nije slovo na papiru O tome ćemo dva dana govoriti Zato nemojte propustiti, to nemate di čut Ovo što ću govoriti sutra i sljedeću subotu O tome vam sve ovisi kako prisvojiti blagoslov koji je već uručen Vjera je ruka koja prisvaja blagoslov Kako materializirati riječ Ivan 1.14 e, Riječ je tijelom postala Kako da riječ koja je u pismu Njegovim ranama smo bili iscijeljeni Postane iscijeljenje To znači riječ je tijelom postala kako da riječ koja kaže da je kraljevstvo Bože To je Rimljanima 14.17 Pravednost Mir I radost postane stvarnost Mislim, di je to kraljestvo Bože? Di je to? Što je to? ja imam nešto od toga? Isus je došao propovjeda evanđelje o kraljestvu. Govorio je, približilo se Govorio evo vam ga, samo još malo Kraljestvo može biti u vama Tamo mu je mjesto Di je to kraljestvo? Di je kraljestvo Kristove ljubavi u ljudima koji se nazivaju kristoliki? Di je to? Ali vi to vidite? Ja ne vidim Mislim, vidim oko sebe U najužem krugu Je velika ljubav Krist je dao mustru, di je ta mustra? Po ovom će svi poznat da ste moji učenice Po čemu? Po ljubavi, jer imate agape Ne bilo koja ljubav, agape, božanska ljubav Jer imate agape jedni prema drugima Jer imate agape Ivan 13.35 Dajem vam novu zapovjed, stih prije Dajem vam novu zapovjed Da agape jedni druge Kao što sam ja agape vas Ko to ne poštuje, on krši direktnu naredbu, zapovjed Ne mre mu biti dobro Kak će ti biti dobro? Kad kršiš prvu i najvažniju zapovjed Pismo kaže, to je izlazak 15.26 To je uvjet Uvijek kad čitate riječi, kad vidite Ako stanete Onak se, dobro se namjestite I onda počnete pocrtavati, zaokruživati Ako Ako Ako znači da ako ne ispuniš uvjet Neće ti se dogoditi ako doista budeš rado slušao glas Gospoda Boga svoga Ovo smo rekli da je glas mog Oca Nebesko Rado ako budeš doista slušao da čuješ Ne samo da imaš uho da čuješ Da čuješ Uho u duhovnom značenju znači poslušat Duhovno značenje ako imaš uho je Hoćeš li poslušati to što piše Hoćeš li biti poslušan Kak mi kažemo u Dalmaciji kad baka šalju unuka Pita ga hoćeš me sinko poslušati To znači hoćeš mi kupi nešto A ne samo hoćeš čuti Znači, ako budeš slušat da čuješ Hebrejski, ovdje su dva puta isti glagoli Ako čuješ da čuješ u hebrejskom tekstu Ako čuješ da čuješ, a ne samo čuješ Ako čuješ da poslušaš ako doista budeš rado slušao glas, glas gospoda Boga svojega I ako budeš činio što je pravo u njegovim očima ne u tvojim očima Ne u očima nekih ljudi Ja ću vam govoriti o nekim stvarima koje nikako nisu pravo Valjda će duh danas voditi do jedne Jer je jako važna I onda se on čudi zašto nema Onda to ne radi Ne, ti ne radiš to uvijek radi, mi moramo uraditi, izraditi, proraditi Ali to uvijek radi, samo fali onaj prefiks, kak se to zove na našem jeziku Fali onaj, onaj dio koji je na nama Jesi li ti uradio da to radi u tvom životu? Jel ti doista rado slušaš glas Gospoda Boga tvoga? Je li ti doista činiš ono što je u njegovim očima pravo? Jesi ti spreman Pokoriti se njegovim zapovjedima? Čijim zapovjedima? Božijim mi imamo jednu zapovjed, novu zapovjed Ne one sve silne zapovjede, ona sublimira sve zapovjede Agape jedni druge kao što sam ja, agape vas Nema kompromisa za agape to vam je obaveza Kako možeš ljubiti po zapovjedi? E, ne mogu Vratit ćemo se na to pitanje Hold that thought Znači, ako mi ne ispunjavamo najjednostavniji uvjet kojeg je on dao da nam može da svaki blagoslov njega on to dao jer on neki kapricima prema nama nego je to uvjet prema božanskom redu i ako on, mi ne ispunimo jednostavni uvjet Ne možemo očekivati da nam On da ono što je stavio uvjet ispred toga da možemo primiti Nemoguće Mi kršimo red, to uzrokuje problem I očekujemo da On makne problem dok mi dalje kršimo red Nemoguće Nemoguće Nema logike Može se ti molit, postet, kumit i, Ne znam, zapomagat, trčat oko zgrade, hodočastit Nemoguće Nemoguće ako se ti prežderavaš čokoladom i tebi izlaze bubuljica Ili, ću praktičan primjer Jedna moja prijateljica kaže Lorice I ovak mi makne majicu, makne kosicu bujnu I kaže ovak pokazuje osep I jede kiki bombone I govori Lorice, jel imaš nešto za ovaj osep? Imam, prestani jesti kiki bombone jer jetra se čisti kroz najveći organ kad je preopterećena, to je koža. Na koži vidite kakvo je stanje organizma. Prestani jest gluposti, vrati se u red Pokaj se, idi na post Pa sistem sam u sebi ima iscijeliteljski princip I to već dokazuje da je volja našeg Boga Oca Da budemo iscijeljeni jer je ugradio iscijeliteljski princip u naše tijelo Tijelo isto po božanskom principu, ali tako ili nije tako? Što naše stanice rade kad dođe rak? Dobrodošli, evo nas, predajemo se Ili se bore možda? Bore se, ko je stavio taj princip u nas? Od koga je onda rak? Od zlog nema veze li vam to najbliži od zlog Od zlog Princip je uvijek istine bira, Bog nije pristran Jel me pratite? prepreke su jako važne u primanju iscijeljenja Ako Uvijek je uz Božje obećanje Ako On blagoslove nije obećao nego osigura Ali je ako uz obećanje o izručenju Jer ovisi o nama na koji način ćemo ući u postavljeni uvjet Znači, ako ispuniš, se pokoriš njegovim zapovjedima I ispuniš sve njegove uredbe Onda ni jedno od onih bolesti što sam im bio oborio negipat Znači, opet krivi prevod Jako štete krivi prevode Nikad u starom zavjetu glagol koji se pripisuje njemu Nije u uzročnom smislu, nego u smislu koji dopušta A dopušta zbog slobodne volje Znači, ako kršiš red ti Ja ti ne mogu spriječiti da ono što sam ja postavio kao red revoltira na tebe da te vrati u red na neugodan način Jer nemaš pameti da poslušaš moj savjet i onda jedini način kako ćeš ti poslušati da uđeš u neugodnu posljedicu i ta neugodna posljedica je moja poruka za tebe da te izvadim iz još goreg zla i vratim u red. O tome govori. I bolest je neugodna posljedica kršenja reda i sve drugo. On je to dozvolio. Znači, Onda nijedna od onih bolesti što sam im dopustio da snađu Egipćane Ili prirodne ljude od Boga odvojene Neću dopustiti da snađe tebe Jer ja, Gospod tvoj sam iscelitelj I sad oni uzmu, on je moj iscelitelj Ali zanemaraju ova četiri uvjeta Ne ide Ne ide O tome vam je sveto pismo Ja vam moram reći da su Poslanice se jako lako čitaju Jako lako čitao Plati porez, to ne trebate fakt završiti da, da razumiješ plati porez. Odite u Rimljane 12. do 15. pogledaj, to vam je sve jasno. Nema skrivenog značenja To vam je za novi, novi život kršćanina su, Znači rim, primjerice Uvijek Pavle krene sa sobom Pa hvali Boga Pa onda Isusa Pa što je Isus napravio Pa što mi imamo od toga Pa malo blagosljiva, Malo moli Onda kaže naravno što trebamo napraviti Kako živjeti u kršćanstvu Novi život u Kristu onda vidite koliko tu ima zadatak Ali je to jednostavno dano Da možemo živjeti na način koji je dostojan gospoda Koji je dao svoj život i prolio krv za naše, za naše iskupljenje Nećeš primiti dok si van reda Ja znam da se to kosi sa našim idejama Kak smo mi super Ali ja vam govorim čista istina vam ovo govori da si super, osjećao biš se super S obzirom da nisi super, ne osjećaš se super, jel tak? Onda moraš vidjeti zašto nisi super Di kršiš red, pa se vrati u red, pa ćeš biti super To je vrlo jednostavno Zašto? Zašto? Ti je lice smrknuto, pita on Kajna Jer ako pravo radiš, vedrinom ocijevaš Vedrinom ocijevaš Postanak 4 stihove 6, 7 Vedrinom ocijevaš A ovak ti grijeh vreba pred vratima još imaš vremena mu se odupret, ali mu se on nije odupre, jer mislio da je super Radosna vijest kad ti dođe u srce, ti si stari moj radostan Kak si? Pa radostan, ne? Zašto? Pa zato što radosna vijest nosi radost Kako će nositi drugo stanje nego radosno stanje? E, isto tako, evo vam 23. i 25. stih ehm, e, 23. poglavlje 25. stih izlaska isto prije toga u 24. stihu govori o idolopoklonstvu Danas ćemo se dotaknuti idolopoklonstva kad se ponovo dotaknemo križa I onda on kaže da nemoj, nemoj slučajno Nemoj ni pod kojim slučajem se Znači klanja drugim bogovima i onda se nastavlja rečenica Nastavlja se misa Znači, Biblija je otkrovenje Božanski naum On ne razmišlja prekinuto On razmišlja smišljeno Ja razmišljam smišljeno Ja znam di mi je glava, dim mi je repa Kamoli ne on To je povezano Ne možeš izdvajati bez da vidiš kontekst Znači, nemoj ima drugi bogova Nego služi meni jedinome Jedino meni Jedino meni služi Gospodinu Bogu svom služi i njemu se jedino klanja Ja jedva da vidim takvog čovjeka Jedva Jedva Zato Jer to je najveći greh Idolopoklonstvo Najveći greh Kršenje prve zapovjede Druge zapovjede Jedno od četiri velika zla koja Izrael napravi u pustinje Nama dana za opomenu Da mi ne radimo ista zla Nećeš ući u počinak kako su idolopoklonstvo I onda kaže Meni služite, meni i ako meni budete služili Kome? Gospodu Bogu Koji je Gospod Bog? Isus Krist Jel to teško shvatiti? Ne, jer kaže, kaže u Ivanu 20.28 Toma kaže Moj Bog i moj Gospod To, to nije to trostruko značenje Jel tako? U Ivanu 13.13 13 kaže Vi me zovete gospode ili gospodare prava Pravi prevod riječi Kirios na grčkom I dobro ste rekli, jer ja jesam ja sam taj, ja, ja, ja sam Gospod Onaj stari zavjet nevidljiv je sad u Kristu vidljivi Ja, ja sam taj Gospod Znači, ako služite mene Onda, opet ako, onda ću vam blagosloviti kruh i vodu Onda ću maknuti iz vaše sredine svaku bolest Onda među vama neće biti nijedne koja pobacuje nijedne nerotkinje I onda ću ispuniti broj vaših dana koji je po psalmu 90, 10, 70 najmanje i 80, a i više Onda Ako To ni lutrija, onak Možda mene izvuče danas A možda i ne A ne radi, pa idem kod nekog drugog Kod drugog ti se isto neće dogoditi Kod ovog ti se isto neće dogoditi Uvijek radi Kad mi uradimo Znači, ja sam mislio nastavi danas Gdje smo jučer stali Ne znam što ste zapisali Krenuli smo sa kraljevstvom Božim ili, ja, Uvijek je dobro znati di idemo Jel tako? Jer kad znaš di ideš Onda imaš smjer ja svima govorim, kad ti znaš točno di ideš i kad tebe taj cilj privlači Kad ti recimo kreneš iz jedne pozicije u Zagrebu prema drugoj poziciji Recimo iz Jaruna prema Bjeniku I sad te na Bjeniku čeka neko ko te jako voli Jedva čekaš doći u njegovo naručje i onda ti neko dođe po putu i kaže Hoćeš i sa mnom na picu? Ne Zašto? Jer svaka sekunda Ne želim izgubiti jednu sekundu odoja Hitno, ravno, najbržim putem zato što znam da idem i što me čeka tamo I to mi je cijelo vrijeme na umu i pred očima dok sam na putu Ali ako ne znaš gdje ideš Ako nemaš pojma koji je cilj A ja vam moram reći da ljudi ne znaju Ne znaju Onda kad te neko sretne, hoćeš i sa mnom na picu, pa hoću, nemam, nemam kaj pametnije raditi Gubitak vremena ti ništa ne znači Hoćeš i sa mnom, ne znam, u slastičaru, može, nema, hoćeš sa mnom, može, nema problema Zašto? Jer ne znaš gdje ideš Nemaš osjećaj za smjer za važnost vremena Najvrijednija valuta u zemaljskom životu vam je vrijeme Najvrijednije Ništa vam nema važnije od vremena i ko zna di ide I kak doći tamo On ne gubi vrijeme Prema tome, prvo, prvo ste trebali zapisati kraljestvo Božje To jest imati ideju o tome što je tata imao ideju kad je stvara bića sebi slična A on ima ideju da im da cijelog sebe Da budu bogolika, božanstvene prirode Da on bude u njima i oni u njemu I da koja jedna sretna obitelj žive u vječnosti U stvaranju kreativno jednoj sile U svjetlosti, snazi i ljubavi no, no, greška je bila po putu ima razni teorija o greški po putu Ali mi ćemo se držati najjednostavnije Da ne skrenemo s pisma Mi ćemo se držati onog što kaže pismo u Rimljanima 5.12 Da je Adam kikso Nije trebao kiksa, nije morao kiksat Ali se oglušio zapovjed Oglušio se ono što me Bog otkrio U božanskom redu A božanski red kaže ovako Duša koja sagriješi Ona će umrijeti Što to znači? To znači da će duhovno doći u stanje U kojem ne poznaje ili odvojena od Boga To je duhovna smrt Ona živi, ali u stvari ne živi ona je tako reći izgnana iz raja Nije on nju izgna sama se iznala I to je duhovna smrt Duša koja sagriješi će umrijeti Plaća za grijeh je smrt Rimljanima 6.23 Ovo prije je bilo Ezekiel 18.4.20 stihove A ovo u, rajskom vrtu Što su oni prekršili zapovjet To vam je drugo pogled stihove 16 i 17 U dan kad pojedete sa tog stabla Zacijelo ćete umrijeti Ne što ste pojeli sa stabla Nego je to kršenje reda I onda smo drugu, tu Drugi naslov je bio Smrt, duhovna smrt Znači grijeh i pojava duhovne smrte Ali to nije glavna ideja Glavna ideja koju ja hoću da vi meni uhvatite što to znači za čovjeka koji je pod tim grijehom i koji uživa duhovnu smrt Jer pismo kaže u Rimljanima 5.17 Da je smrt kraljevala Da je smrt kraljevala To znači da je ona u onima koji su odvojeni od Boga a poveznica s Bogom je samo jedna, to je Krist Isus Jasno kažu djela 4.12 Ne, nema pod kapom nebeskom nijednog drugog imena Pod kojim se možemo spasiti Nema, On je jedini otkubil, otkupitelj Izbavitelj od grijeha i smrti Jedini To znači dok njega duša ne primi na pravi način Ona je u ovom drugom kraljevstvu To je ono što ja vama želim dati ideju I onda smo govorili o onoj, onima koji se zovu djeca gnjeva Sinovi neposlušni Oni zove djeca đavolja I tu djecu đavolju karakterizira što? Da oni vrše volju njihovog oca Da odmah skratimo priču To vam je bila treća točka Krenut ćemo od treće na četvrtu Znači kraljevstvo Bože Grijeh i ulazak smrti duhovne u svijet I što to znači za, za ljude I kakvo je stanje ljudi I onda se zovu djeca đavolja Sinovi neposlušni djeca gnjeva Tako i zove Fežanima drugo pogledaj stihovi 2 i 3 i to je stanje čovjekova Kaže stanje cijelog svijeta Jer kaže ne, nema pravednog nijednog Svi su sagriješili Svi su kratki ili potrebe za Božju milost To kaže u Rimljanima Treće poglavlje stihovi 9 i 23 Ne, nema nijednog pravednog Što znači da mi tu pravednost razriješimo Da je to jasno, praktično svakom čovjeku To znači nemaš ispravan položaj u odnosu na Boga Oca Skrivaš se od njega Strah te od njega Osjećaš se da si banje vrijednosti Jel to stanje ljudi? Osjećaš se da si gubitnik, da si rob Da te on mrzi Da je on negdje daleko To vam je stanje đavolje djece Pod navodnicima sinova gnjeva Sinova neposlušnih A njihova karakteristika je da vrše volju njihovog oca A njihov otac pod navodnicima je onaj kojeg zovu Sotona i sad se to prenosi jer kaže S obzirom da su svi sagriješili grijeh Smrt je prešla na svih 5.12 i dalje kaže Prešla je na svih Prema tome Dok čovjek ne primi istinsko iskupljenje i izbavljenje Koje je samo u Kristu Isusu On i ovoj drugoj ekipici Njegov problem nisu dijela jer on neka čini moralna djela, nekad onaka kažu nije on tako loš Ta djela nemaju veze sa problemom Problem je priroda Priroda njegova će ga koštat glave ako umre ne spašen Priroda A ne djela ona On treba promijeniti sebe A ne ono što čini kao posljedica toga što je on Ili kako kaže veliki kolega Jedan najveći apostola koji su ikad hodali zemljom Sundar Singh On kaže ovako To vam je ko da imate trulo stablo Sa trulim sokovima Ono neće promijeniti svog kvalitetu, a kad daje više plodova daje će samo, samo više truli plodova Kako vi, ako ste zli, možete dobro činiti, kaže Isus Ne, njega treba na kalemi, na živo stablo Na stablo života koje Isus kristi Kad sokove sa živog, to, to je postupak kalemljenja Kako se od divlje biljke radi, radi pitoma Znači, kad onda sokovi iz ovog života Iz ovog stabla života, Kristovog života Promijene sokove u ovom Onda on može početi davati zdrave plodove To čovjek mora napraviti i ima samo jedna utečnica, a to je križ. Nema druge utečnice. Krista radi drugačijim od svih drugih učitelja Ne to što on hoda po vodi, jer i hodaju danas po vodi Ne to što je diza mrtve, jer mrtvi se dižu Ne to što je materializirao hranu, jer i dalje materializirao hranu Što Krista radi drugačijim I zašto on jest jedinstven Jest čin milosrđa koji je jedinstven Nikad više ponovljiv Jedini čin koji otvara ponovo vrata u očevu kuću Ili ovaj odnos između oca i djeteta Gdje su njih dva u istoj sobi ravnopravni u ljubavi I to je pravednost da mogu stajati pred Bogom Ocem Kao da nikad nisam sagriješio Bez osjećaja krivnje jer to je posljedica U miru jer me ništa ne pritišće I to je dano u Kristu Isusu Zato je On išao na križ Zašto? Jer nas Otac ljubi Zašto? Zato što nam je htio pomoć Jer nije mogao gledati svoju djecu u tom stanju koja propadaju koja se nisu mogli odhrvati od tog problema Priroda je već bila preslaba, preiskvarena Svugdje nešto pokušavaju s nekim bičevanjima, dubljenje na glave, ležanje na čavlima Ne znam kojim postovima, režu se jezik, idu u pećine e, Svašta rade i ništa a ovdje vam se nudi u Kristu odma sad oslobođenje Odma I to se zove novo stvaranje, novo rođenje Prima se po vjeri stupa sad Bez dodatnih bičevanja, mudrolijanja Ne znam kojih putešestvija i ko zna sve čega Odma sad Ovo se zove zakon dijela Ja radim pa ću možda dobiti plaću A ovo je zakon Božje pravednosti Čista milost Čista milost. Zašto? Jer nas ljubi jer nas ljubi Zato Ljubav ne može nego ljubit. I to je četvrto pitanje Pravednost ili četvrta točkica etapa ka križu U ovoj sad našoj priče To mi je palo na pamet jučer Pa nije nužno da ide ovim red Ali mi ćemo popratiti Znači mi imamo ovdje čovjeka koji je u stanju kakvom jest u tom stanju on nije kako treba biti ispred Boga Oca Ne zato što Bog Otac nije prema njemu takav Nego je u njemu nešto što mu onemogućava ostvariti taj odnos A to je njegova priroda Ne grijesi kao posljedica te prirode i On je uzeo našu prirodu na sebe On je uzeo cijelog čovjeka na sebe To je četvrto pitanje koje odgovaramo vezano za iscjeljenje Zašto? Jer nas ljubi Kako? Tako što je jedan nevin Prva Petrova 3.18 Dao sebe za krivce On je ponudio sebe na vječnom oltaru Iz ljubavi Zašto? Iz ljubavi to ste sigurno vidjeli u svom životu Hoćete se nekad žrtvovati iz ljubavi Evo ti pojedi veći komad čokolade Jel' tako? Zašto? Iz ljubavi Jel' me pratite? Ovo vam je samo malo veća ljubav Zašto? Iz ljubavi je dao sebe Pristao je uze svu patnju svijeta Kao posljedica griješne prirode i spatiti je zbog nas na križu I to vam je križ jedina utječnica u očevu kuću Ili ti ga u pravednost da stojim pred Bogom Ocem ko da nikad nisam sagriješio Ko Adam prije pada da me ništa ne stišće i ne pritišće Da mi je radost na licu i sjaj u oku i mir u duši Mir To su vam plodovi duha kad ste stvarno opravdani i onda se mijenja priroda Ne da se mijenjaju dijela Nego priroda se mijenja Sotonska priroda Ja, ja, meni, meni, sve meni, meni Ako ne meni, onda vas mrzi Se mijenja u božansku prirodu Jer duh sveti je izliven u naše duše Po Kristu Isusu A s njime i ljubav Božja Jer Bog jest duh i svet pa možemo reći da se Bog sam izljeva po svom duhu U naša srca I onda po ljubavi koja je Bog Počinje svoje kraljevstvo uspostavlja tamo Što je kraljevstvo ljubavi jer kažu Kološani 1, prvo poglavlje stihovi 13, 14 Bog nas izbavi iz vlasti tame u Kristu i prenese u, znači u vlasti su tame oni koji nisu izbavljeni u Kristu I prenese u kraljevstvo Sina ljubave svoje ili u kraljevstvo ljubavi njegovog sina I onda smo rekli juče da je znak siguran To kaže pisma Mi znamo da smo prešli iz smrti Da je priroda promijenjena u život Kako? Jer ljubimo braću Kako ih ljubimo? Kako je Krist nas ljubio? tako I to je kršćanstvo Ili ja izovem, zovem Zadnje mi se čini naziv Zato što odmah tjera čovjeka koji ga izgovara Da se preispita Znači krestoliki Kršćanstvo ne znači ljudima ništa Ko ni riječ istina Pa ja tražim prikladne riječi Znači namjesto istine Istina je prava riječ Ali praktično gledano ovo je bolja riječ Stvarnost Da li je meni ono što piše stvarnost Jel ja to mogu opipat Isto tako, ne ja sam kršćani, nego ja sam kristolik Odmah, ono ja kad kažem ja sam mesar, odmah znam da nisam Jel' tako? Ili kad si cura kaže ja sam dečko Odmah zna da, da nešto ne štima u tom, jel' tako? E isto tako, ja sam kristolik Odmah ti počne zujat Jel me pratite didemo? Kako? Kako je On ponudio izbavljenje od naše prirode Koja je griješna i posljedica griješne prirode su neugodna očitovanja u tijelu koja mi osjećamo kao bolest, slabost i nemoć i zato je moguće da On onda kad govori o izbavljenju od grijeha O čemu smo govorili treći dan Govori paralelno i o izbavljenju od bolesti zato što je bolest vanjski prikaz unutarnje bolesti ili ispadanja iz reda I zato je Krist mogao u jednom potezu, kako i govori pismo Recimo Izaja 53, 4, 5 Govori o tome da je On uzeo naše bolesti i naše bole Iako smo mi mislili da ga Bog bije i kažnjava Da je, da znači, zbog naših grijeha On bio proboden kazna e, Zbog naših opačina sa trveni kazna Radi našeg mira da je bila na njemu i njegovim ranama Mi smo iscijeljeni Znači, u istom slijedu misli grijeh i bolest i On je dokinuo Isus nije bio bolestan sa svim našim bolestima On je uzeo naš grijeh na sebe i posljedicu grijeha, A von i kazna za grijeh je dokinuo. I zato pismo kaže njegovim ranama vi ste bili iscijeljeni. To primate kad primate Krista Isusa, povjeri u ono što pismo govori o njemu. Ne povjeri ono što on napravio, niste vidjeli, niste čuli, to vam je nemoguće, jel tako? To onda ljude buni. Ali ako ti razumiješ da ti onako niš ne vjeruješ što si vidio i što si čuo, nego što pismo govori o tome, eto ti bingo. Jer to je lako vjerovati Ako znaš da je pismo istina A pismo kaže da oni koji u srcu vjeruju ono što piše o Isusu I onome što on napravio I ustima ispovjedaju Koji kažu to je istina To znači ispovjeda Grčka riječ kaže uh, e, Reći ono što piše Da će oni biti sozo Grčka riječ sozo je bremenita Zato sam ja uzeo grčku riječ Jer ona znači izbavljen iz vlasti tame Spašen od grijeha I iscijeljen od bolesti tijela To je bremenita riječ, cijeli paket Samo da razumiješ grčku riječ koja se koristi Već ti je jasno da je sve u paketu jer grčka riječ hoće reći to Mi prevodimo jednu riječ Ali uđeš u izvorni tekst On kaže da si dobio paket Izbavljen, spašen, iscijeljen Zašto ispovjedaš jedan dio značenja te riječi A ne ispovjedaš drugi dio te riječi Ili zašto ispovjedaš dva značenja riječi Jer on nas jest u Kristu izbavio iz vlasti tame on nas je spasio od grijeha Ali kao nije od bolesti To je samo za židove To je samo za odabrane To je ako njemu puhne To je ako se on dobro napregne To je glupo Ista rečenica, isti princip, ista riječ ista logika ne može biti druga logika Psalam 3 kaže Krenemo, a krećemo od početka Znači Psalam 103, prvih pet stihova Duša moja, slavi gospoda Sve što je u tebi sveto ime njegovo Ime njegove Isus Krist Znate, Bog je od Krista Od Krista ima i lik i ime jer Isus ne znači Isus Isus na izvornom tekstu znači Jehove naše spasenje u Jah Bog sam, Otac je sišao u tom tijelu da nas spasi To mu je ime Njegovo ime je Isus Ješov Jah Znači, sve to ime njegovo Dušo moja ne zaboravi gospoda Pazi, a ljudi zaboravljaju I sva njegova dobročinstva Njegova, ne naša Njegova, mi smo njegova pravednost u Kristu Isusu On je stavio nas na Krista Našu griješnu prirodu On koji grijeha nije poznao Bog čini grijehom Drugim Korinčanima 5.21 Zašto? Da mi možemo biti pravednost Božja u njemu u njemu se dokida grijeh, u njemu blagoslov prelazi na nas U njemu, ne mimo njega Prvim Korinčanima 1.30 Krist je naša pravednost Krist je naš položaj pred Bogom Mi u Kristu dolazimo pred Boga Oca Ili u Kristu vidimo Boga Oca Kako god hoćete U Kristu je pomirnica U Kristu je most U Kristu su vrata mi se dičimo Kristom Odmah sljedeći Krist stih kaže 31. kaže Mi se Kristom dičimo, ne sobom Ja se Kristom Krist je super fora Jel' tako? Znači, On njega napravio grijehom zbog nas Da mi možemo biti pravednost Božja u njemu Stoga dušo, nemoj zaboravi gospoda i sva njegova dobročinstva On ti oprašta sve grijehe I sad preskočimo sljedeću rečenicu I onda sve drugo važi on ti život izbavlja od propaste On ti znači glavu kruni dobroton, milosrđe On ti život siti dobrima I zato ti se život eh, snaga obnavlja ko orla Ali treći stih ćemo preskočiti On ne važi on iscjeljuje sve tvoje bolesti Taj dio ne važi Ovo sve vjerujemo, ali ovaj ne, ovaj ne važi Jer vidite gluposti Zašto je ta glupost? Jer ne vjerujemo ono što piše Zato smo jučer rekli da je vjera utemeljena na znanju Ne na žmarcima Ne na naprezanju ja ne trebam imati nikakvo posebno vjersko iskustvo da bi vjerovao izvadak iz banke koji kaže da imam toliko i toliko na računu. Ne moram nakon toga ići doma postet, ne moram nakon toga dubit na glavi, ne moram nakon toga ići nekoga nešto pitat, njegovu dozvolu ja mogu odmah početi koristiti to što imam na banci. Tako mi možemo odmah početi koristiti ako imamo znanje ono što imamo na božanskoj banci u Kristu Isusu u kojem imamo svaki blagoslov po Efežanima 1.3. Znači kako? Tako što je On uzeo sve naše na sebe i odnio na križ i kad je i, to, to, kaže pismo isto To vam je Galačanima Prvo pogledaj stih 19 Ja sam raspet zajedno s Kristom Ovu sliku morate razumjeti To vam se zove poistovjećivanje s Kristom Znači vi morate sebe vidjeti zajedno s Kristom u cijeloj etapi Od raspeća preko umiranja ukopa uskrsnuća opravdanja i posjednuća na prestolju slave Zašto? Jer on je to napravio s nekim ciljem da mi možemo nastaviti ono što je on počeo Po dijelima jedan, jedan krivi prevod tamo govori da je to Krist e, napravio i podučavali Ali je pravi prevod da je počeo činiti i počeo poučavati Što hoće reći da po duhu se sad uljeva u svoje tijelo crkvu i nastavlja raditi Zašto bi on rekao imam svu vlast na nebu i na zemlji, idete da on ne očekuje ništa od nas da napravimo ali ako očekuje on koji se po svom duhu uljeva u nas što smo crkva ili njegovo tijelo kakve on plodove očekuje od nas pa iste iste kao što otac posla mene tako i ja šaljem vas u svijet Kakve plodove? Iste plodove A njegovi plodovi, ja ću vam odmah reći Prva Ivanova 3.8 su da uništava dijela đavolja Od kojih je jedna bolest Dijela 10.38 kaže da je Isus išao svom Galilejom Da je bio pomazan duhom sveti Da mu se preljevalo Da je bio namazan, premazan Baš pošteno Da je Bog bio s njime da je činio dobro i da je ozdravlja sve one koje đavo drža potlačene. A možete vidjeti po evanđeljima ozdravlja sve, svaku slabost i svaku nemoć u narodu, što hoće reći da je svih đavo drža potlačene. I bolest se naziva na tri načina. Zove se zarobljeništvom u Jobu 42.10, zove se svezom sotoninom u Luki 13.16, i zove se tlačenjem sotone U sad smo rekli dijelima 10.38 Nigdje ne piše da je to blagoslov od Boga Nigdje Prema tome on je došao uništiti djela džavolska a jedan od načina kako je uništio jest da je uzeo grijeh na sebe Koji je uzrok Da nas je vratio u red Ako hoćemo Drugi način da je uzeo prokletstvo na sebe Po ponovljenom zakonu 28 Svaka bolest je uključena u prokletstvo zakona Nabraja deset bolesti, a onda kaže u 61. stihu I svaka druga bolest Koja nije zapisana u ovoj knjizi E, te bolesti će vas snaći ako kršite red A Isus je uzeo po Galačanima 3.13 Prokletstvo zakona Postaje kletvom namjesto nas Zapamtite izraz namjesto Namjesto Zastupnička žrtva Na moje mjesto Što znači kad vidim Krista, vidim sebe tamo Ja sam treba biti tamo Jel me pratite? Ovo vam je toliko važno da si morate ponavljati non stop Namjesto mene Ako je Krist namjesto mene uzeo prokletstvo zakona i svaku bolest Onda ja ako sam u Kristu Nemam prava na bolest ona nema pravo položiti na mene u ime Isusa Krista Ja ti zapovedam makni ruke s ovog Ovo je Božje vlasništvo I onda ljudi ozdravljaju Oko mene, ja sam, oko mene u svijetu Samo ovako razumijem Namjesto Znači, mi smo raspeti zajedno s Kristom Tu ćemo, tu, tu smo juče stali, pa ćemo nastaviti Mi smo raspeti zajedno s Kristom Galačanima 1.19 Što to znači da kad je Krist raspet vidite sebe? Onda Kad je On umro, mi smo umrli Znači, prvo je bio raspet, pa je umro, jel me pratite? To su vam Hebreji 2.9 Rimljanima 6.2 do 11 daje cijeli niz o tome kako smo mi umrli i bili ukopani s njime i ovo što smo sad rekli prva Petrova 2.24 kaže da je on uzeo naše grijehe i da mi umrijevši grijehu mi, mi, a on je na križu umrijevši jer me pratite Onda kad je on oživio Mi smo bili oživljeni Mi smo bili oživljeni To su Efežani 2.5 Pratite cijeli niz sebe morate vidi namjesto Krista On u pismu crkvu tijelo njegovo zove Krist Mi smo udovi njegovog tijela Mi, Mislim, koja glava trči okolo bez tijela? Koja glava radi nešto drugo e, bez tijela? Koja tijelo radi nešto drugo bez glave? Mi smo tijelo Kristova Mi smo s njim jedan duh Njegov život se očite u našem tijelu Jedno s Kristom Jedno da i vi budete i da oni budu jedno kao što smo mi oče jedno savršeno jedno znate što znači savršeno jedno ne, ne vidi se ne osjeti se ne poznaje se točka spajanja to znači savršeno jedno to je veliko svećenička molitva znači najveći vapaj očevog srca Ivanovo evanđelje 17 stih stihovi 21 do 23 savršeno jedno da oni budu jedno znači oživljene zajedno s njime onda je on uskrišen i mi smo uskrišeni zajedno s njime Isto je Fežani 2.5 Ali zašto je uskrišen? Radi našeg opravdanja Što to znači? To su Rimljani 4.25 Što to znači? Kad je On umro, mi smo umrle Zašto? Za grijeh i kad je on uskrsnuo, on više nije bio u grijehu našem Nego uskrišen, opravdan zbog našeg opravdanja To jest, mi smo uskrišeni u novosti života Prema tome, smatrajte sebe mrtvima za grijeh A živima Bogu u Kristu Isusu živima ne, mr, ne mrtvima, smatrajte Znači, ako možda vam se ne izgleda Smatrajte, jer pismo govori Jel me pratite? <clears throat> to su Kološani 2.12 Ja vam dajem di vam je to da možete, da možete stvarno promisliti o tome Kološani 2.12 govori da smo oživljeni s njime Efežanima 2.5, Rimljanima 6.5 i Rimanima 4.25 I onda pazi sad, zadnji stih, to su Efežani 2.6 On hoće reći da smo mi onda s Kristom posjednuti zajedno na nebeskim visinama A te nebeske visine su opisane u poglavlju 1 Efežana stihove 20 do 23 Gdje hoće reći da je On, Bog Krista preuzvisio što hoće reći daleko ga iznad post Iznad svakog vrhovništa, poglavarstva i vlasti I svakog imena imenovana na ovom svijetu I svijetu koji će doći i da je njega, znači on sjedi s desna Bogu To znači sjedi na vlasti, na prijestolju To znači da vlada svime I da ga je postavio iznad svega I da ga je postavio Da, je stavio sve pod njegove noge, tako kaže sve mu je podložio pod noge A njega postavio glavo nad svime Radi crkve Koja je tijelo njegovo Užasno važno Radi crkve, to smo mi koja je tijelo njegovo Jer on vrši sva djela kroz nas Ne može on ima vlast u glavi, a tijelo nemoćno Nemoguće, on se izražava kroz nas mi smo udovi njegova tijela Mi smo udovi Efežanima 5.30 Mi smo udovi njegova tijela Kakva bi to bila glava Kako bi to bilo iskupljenje Kakvo bi to bilo Božje stvaranje Bog je nas nanovo stvorio u Kristu Isusu Po Efežanima 2.10 Mi smo Božje stvaralačko djelo Jedan prevod kaže Božje umjetničko djelo Kakav bi to bio umjetnik Da on ostavi bolesno tijelo A izvrši savršeno iskupljenje u Kristu Isusu Što bi to bilo Što bi to od njega činilo on je rekao dovršeno je, savršeno, potpuno kompletirano djelo Potpuno iskupljenje U Kristu Isusu Znači On nas je posio na nebeskim visinama zajedno s Kristom Isusom Gdje Krist sjedi na prijestolju slave To znači da mi imamo vlast nakon križa Kad primite Isusa vi niste isti Kaže pismo Novi ste stvor Jer je novo stvaranje bilo na vama Božanska intervencija Staro u minu Novo nasta Staro u minu Novo nasta Više nismo džavolja djeca Više nemamo Bogu protivno prirodnog božanskog duha Ubrajamo se u obitelj I imamo vlast na zlodosima Koji uzrokuju bolesti I nesreću u našem životu I financijski neuspjeh Imamo, imamo moć se suprostavi njima u našem životu I u životu obitelji To vam je kristoliki kao sam vam vlast Da gazite po zmije Zato mi sjedimo na prijestolju slave To ide tamo Čemu to iskupljenje? Čemu tolika žrtva? U što on gleda? On gleda u djecu Božju Oni su iznad djeca, djece džavolje Iznad zloduha Iznad Prva Ivanova 3.1 Koliko nam je ljubav ukazao Otac djeca se, Bož, djeca se Božja zovemo I jesmo Što znači biti Božje dijete? Moraš razmisliti o tome To znači da si ko Bog to znači da u tebi Božja priroda To znači da u tebi Božji duh koji u Kristu bio na zemlji to znači da možeš i ti ko i On po njegovom imenu Jer to znači ko da je On tu kad izgovoriš njegovo ime U ime Isusa Krista Kaže zloduhe ćete izgoniti U ime Isusa Krista polagat ćete, ruke na bolesti Oni će ozdravljati Dao sam vam vlast nad svim zlodosima Luka 9.1 i Matej 10.1 Koliko god čupavi, dlakavi, rogati Koliko god crveni, krvavi hoću bili Dao sam vam vlast nad svim zlodusima Kome dao svima Kome tijelu svome ne posebno odabranima, to je za vjernike za vjernike, Marko 16 od 15 do 20 Za vjernika, ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju Oni koji vjeruju su kristoliki kršćani Oni koji vjeruju su novo rođenje Oni koji vjeruju su novo stvorenje Oni koji vjeruju imaju duha Božjega Oni koji vjeruju imaju snagu Božju Na raspolaganju po Kristovu imenu I trebaju se tako ponašati To je sveta obaveza kristolikom Da dovrši djelo koje je započeo Isus Krist Po primjeru Krista Isusa Ja nisam došao vršiti svoju volju Nego volju onoga koji me posla posla Evo me u svitku knjige piše o meni I o meni piše u svitku knjige Bože, došao sam vršiti Tvoju volju Hebrejima 10.7.9 Ja imam hranu koju vi ne poznajete Moja hrana je vršiti volju onoga koji me posla I dovršiti njegovo djelo I moje isto Ivan 4.34 Da li vam je jasna ideja da idete? Jer sedmo pitanje koje odgovaramo na putok k isciljenju Što ćeš ti raditi s tim zdravim tijelom? Što ćeš ti raditi s tom božanskom energijom? Di ćeš? Odgovor je ja ću služiti. Onda ćeš dobiti Onda ćeš dobiti Ja ću služiti Gospodu Bogu svome Jedinome I bližnjima Iz ljubavi po njegovom primjeru Po primjeru sina čovječe koji nije došao da njemu služi da ga on služi drugima i da život kao otkupninu za mnoge Matej 20.28. 28 i ako hoću biti najveći prvi stihovi 25 27 E, onda ću biti poslužitelj i sluga svima Ne čeka da mene služi Onda ću žive za druge po primjeru Isusa Krista E, onda ćeš dobiti Sedmo pitanje je Doćemo mi još, ima pitanja po kad smo već tu Sedmo pitanje Jest što ćeš ti, prijatelju dragi Napraviti s tim kad tebe Isus iscijeli Recimo neki imaju sidu zato što su u, u Bogu protivnim seksualnim odnosima Onda bi oni da ih oni iscijeli da misle nastaviti raditi krive stvari To vam se neće dogoditi jer nije dosta moliti u skladu s Božjom voljom Moraš biti u Božjoj volji Puno ljudi moli u skladu s Božjom voljom Jer iseljenje jest Božja volja Ali nisu iscijeljeni jer su van Božje volje Jer su recimo idolopoklonici jer su recimo i dalje u nekom grijehu kojega nisu priznali A pismo kaže ne, nećeš dobiti Pismo kaže ne, nećeš dobiti Kako kaže pismo? Gospod me neće uslišit Ako u srcu nosim nepravdu ili grijeh To vam kaže u psalmu 66.18 Pazi sad ovo Mudre izreke 28.13 Tko prekriva svoje grijehe neće napredovati Neće ali ako ih ispovjeda i odrči se milosrđe nalazi, a iscjeljenje u cijelom Novom Zavetu milosrđe. Isusa su tražili za milosrđe kad ih je Nećeš. Nećeš. Znači iz početka. Ispovjed vjere svakog čovjeka kad mu ne ide ja sam kriv. Ispovjed vjere svakog čovjeka pravo kad mu se ne događa što piše u Svetom pismu ja nešto radim krivo. Molim te ukaži me. Zađem u riječ, vidim što je. A ne ne radi, ja sam super Jel me pratite? Zašto je On to sve skupa napravio? Da može biti u nama Da može kroz nas, to se sad vraćamo na kraljestvo Bože Ponovo uspostavi svoje kraljestvo u nama I kroz nas ga uspostavlja na zemlje koliko može To je kraljestvo Bože u vama On u nama Ja ću biti u njima i hodat među njima Jel tako kaže? Tamo idemo I kako je on to omogućio stvorenju koje je otpalo od njega Koje je bilo zarobljeno, koje se samo nije moglo odhrvat Evo vidite, u prirodnom svijetu Ja se stalno družim s ljudima, ali nekako se ne uspjeva odhrvat Može do neke mjere, onako se napregne Ali volja mu je zavezana Volja mu je ograničena On zna otprilike što treba napraviti Ako nema dovoljno pameti jer prirodna čovjek ne može prosuđivati duhovne stvari A u duhovnim stvarima je prava pamet Nema on prave pamet, to mu se čini prvim Korinčanima drugo pogleda 14. stih On ne može prosuđivati duhovne stvari, ali nešto može malo E, i onda on nešto pokušava, ali mu ne ide skroz Ne uspjeva Ne uspjeva Ja nikad nisam našao nijednog čovjeka Ikad, igdje, u crkvi, van crkve Koji je stao ispred mene I bio bolje volje od mene Nikad Nikad A ja imam taj mir i tu radost po Kristu Isusu Koji jest moj gospodar ja samo njemu i nikome drugome služim 1. Petrova 3.15 Častite Isusa Krista u vašem srcu kao gospodara Neko pajdu Neko nekog tamo Ko gospodara Mi zadnji dan njega priznajemo za gospodara To znači da On vlada nad našim životom To znači da On odlučuje kroz svoju riječ, a ne naša pamet ako to ne odlučimo, neće nam se dogoditi Ne da ne radi, nego nismo donijeli pravu odluku Volja on nas neće prisiliti Znači, kako je on to napravio? Tako što je jedan uzeo na sebe nas same Sve posljedice nas samih i svu kaznu za nas same I ispatio Umro radi nas Evo jaganca Božjega koji odnosi grijehe svijeta Ivan prvo pogled stih 29 On je prolio svoju krv zbog nas jer kaže pismo nema iskupljenja ili okajanja bez proljevanja krvi i zato smo mi otkupljeni od starog gospodara kojem služimo u našoj pogrešnoj volji tako što je On dao sebe kao otkupninu za nas sve prolivši krv Da se ispuni zakon Po njegovoj krvi mi imamo otkupljenje Efežanima prvo poglavlje sedmi stih Po Kristovoj krvi Otkrovenje prvo poglavlje peti stih Po njegovoj krvi Prva Petrova prvo poglavlje stihovi 18 i 19 Po njegovoj krvi Jedan je prolio krv za nas I nikad drugi više neće proliti Jedan nam je dao život I nikad drugi vam ga više ne može dati Po jednom živite ili ne Čisto da znate gdje se trebate uštekati Jer ja vidim isto tako Unatoč ovom jako lako razumljivom nauku Koji se lako nađe u Svetom pismu Jer važne stvari su otkrivene u Svetom pismu Kaže božanska mudrost da je riječ pisana ka, kao Riječ koja je kao utjelovljeni čovjek Pisana je, ko, vidimo ga kao čovjek Lice i ruke su otkrivene Znači, lako se razumije što je najvažnije za spasenje Sve drugo je skriveno iz velike mudrosti Da se ljudi koji su nečisti Ne dotiču svetosti Onda sebi naškode kad tu svetost onečiste Pa im se postepeno otkriva svetost Kako postaju svete. Tako je pisana riječ posebnom strukturom Razotkrivanja Ali glavne stvari su otkrivene Ovo je glavna stvar Ovo je glavna stvar Ovo, je, konkretno, doslovno, bez dvojbeno rečeno da je On umro za nas i da je On uskrišen bio zbog nas i da mi živimo po njemu i da smo opravdani po njemu i da je On taj koga moramo tako častiti Nitko drugi I da je to utičnica Ja sam vrata Svaka druga vrata pod navodnicima su neki drugi razbojnici lopove Koji se penju na svoju štetu po Ivanu 10. povele stih 1 Ali kriz kaže nedvojbeno u, jedno, u prvom stihu i u devetom stihu Ja sam vrata Ja sam vrata E to je utičnica Druge utičnice nema Po Ivanu 14.6 Druge utičnice nema Nit će je ikad bit I što ljudi sebe naprave Oni se nekad malo prištekaju I onda iz ovog ili onog razloga se ištekaju I misle se uključiti u neku drugu utičnicu Ti ako si se uštekao ne znači da ćeš uvijek ostati uštekan Možeš ostati ako hoćeš, ali se možeš i štekati, to se događa ljudima Kad se mi ištekamo iz njega I počnemo uživati posljedice ištekavanja Kad se klanjamo bilo kome drugome Na bilo koji način, u bilo kojoj mjeri Zbog bilo čega tko nije Bog istiniti i život vječni a to, je, a to je najveći grijeh, a to je Krist Isus to i kaže u 1 Ivanovoj 5.21 Čuvajte se poklonstva dječica a u 20. stihu kaže da je On, mi smo u njemu istinitome Isusu Kristu, On je Bog istiniti život vječni Znači sve što nije On je ovo drugo i u momentu kad se usmjeriš na bilo koga, bilo kako, na bilo koji način, u bilo kojoj mjeri zbog bilo čega Toliko se ištekaš i toliko počneš štetovat To je relativno stanje Zavisnosti o kutu odmaka Pa već kad smo sad došli tu, ja ću se dotaknuti sad te teme ta tema je znači idolopoklonstvo e, Znači pismo kaže u starom zavjetu To vam je izlazak 20. stih Stihove 2 do 6 Daje prvu zapovjed I ta zapovjed hoće reći ovako Ja, ja, govori Jahve ili Jehova Bog Naš Otac On je duh iz vječnosti u vječnost Jedino samo opstojeće biće Ja jesam od glagola biti na hebrejskom Znači, ja jedini jesam život Ja jedini svemu dajem život Ja jedini sam nestvoren i sve drugo sam stvorio Sve ovisi o meni i uvijek će ovisiti o meni to je On u svom, u svom imenu, u svoj bit E, On je bićima koja su otpala od njega U Kristu Isusu sišao dolje do njih I učinio ono što oni nisu mogli sami učiniti A to je izbavio ih iz vlasti tame u Kristu Znači, Krist je silazak nevidljivog Boga Oca Koji je vječni duh nadspoznatljiv za konačno biće Jer je beskonačan Na način da ga on može vidi, spoznat I njegovo djelovanje primiti u očit I to je sila za Krista Isusa utjelovljenje Znači, kad on kaže Ja sam gospod Bog koji te izbavio iz kuće ropstva Iz zemlje Egipatske On govori o Isusu, o sebi u Isusu jer drugim Korinčanima 5.19 kaže da je Bog bio Isusu Bog, duh, Bog, ljubav Bog, taj vječni otac I da je u Kristu Isusu Nama dokinuo te opačine Ne ubrajajući nam opačine i pomirio nas sa sobom Znači, akcija na strani Boga Oca u Kristu Koji mu je to omogućio Kad je sebe ponudio kao žrtvu okajnice I sišao na zemlju Ali me pratite E sad, on kaže dalje Stoga, prema tome U skladu s time Nemoj ima drugi Boga osim Znači, po njemu živiš On ti je dao ruku On te izbavio On sam U Kristu To mu ime znači Kristovo ime znači Bog Otac me spasio Ili Jehova je moje spasenje Ili Jahve Znači, On je moje spasenje On je moje izbavljenje On je moje otkupljenje On je moje zdravlje On je moj život Stoga Nemoj ima drugi Boga osim mene Stoga, ali pratite ovaj stoga i ako ne pratite, ne razumijete stoga Onda vam je sukladno i šteta u životu Ko što se opet vidi, ja vam moram reći Kod jako puno ljudi Pa bi oni rekli da je ta šteta Zato što je to Bog na njih stavio neki blagoslov No istina je potpuno drugačija To je njihovo ili neznanje Ili zloća ili neposluh Ili nekad svo troje skupa Nemaj drugi boga osim mene Ne pravi sebi rezana lika Niti kakve slike od onoga što je gore na nebu Ili dolje na zemlji Ili u vodi pod zemlju Ne padaj ničice pred njima i ne klanjaj im se Ne klanjaj im se Jer ja sam gospod Ovdje krivo preveden On nije ljubomoran Riječ je gorljiv ti izgaraš iz, od ljubavi prema nekome ko hoće propast Riječ je gorljiv Znači, ljubomoran je krivi prevod, daje krivu konotaciju Gorljiv <clears throat> Pitanja na kraju Znači, i koji kazni, on ne kažnjava Nego kazna snađe one koji prekrše red I ta kazna se proteže do treće i četvrte generacije To se ljudi sami na sebe strgu Same Same, vidiš kako ovo dite liči na me Kaže baka E, tak isto i u duhu liči na te Pa tvoji grijesi na nje ne. Isti način Jer rekli smo da je tijelo vanjsko očitovanje duše Tijelo je materijalno očitovanje duše Pa onda na isti način Zašto? Pa da se ti opameteš, vratiš u red, pokaješ Pa će ti to i se dogoditi u kući Zato u većini slučajeva Jel me pratite smo. E, ta isti Isus kad su ga pitali farizeje Koji su se uvijek pravili pametne u Marku 12. pogled stihove 28 do 30 Koja je najvažnija zapovjed On rekao slušaj dobro Izraela Govori nama Gospod Bog je jedan Jedan, ne dva, ne tri, ne četiri, ne sto, nego jedan a to je onaj isti Gospod Bog o kojem smo rekli u Ivanu 13.13 da je On Ja sam Gospod Bog Jer ja sam taj nevidljivi među vama vidljivi Ili ti ga tata je došao doma sa službenog puta Ako vidi mene, vidi oca ili ti ga svidlo se Bogu Ocu nevidljivom u Isusu Kristu smjesti svu svoju puninu po Kološanima 1.19 ili ti ga Bog Otac u svoj punini Prebivao u Kristu tjelesno da ga možemo vidjeti ćeš onda, ćeš kad je on tu ćeš znači tog gospoda Boga vidljivog tog njega jedinog istinitog kako kaže u Rinanima 9.5 Bog blagoslovljen u vijeke vijeka Njega O kojima Izaja, kojem Izaja kad ga najavljuje daje sljedeća imena U Izaji 9.6 Predivni Savjetnik Pazi sad ovo Bog silni O Isusu govori Otac vječni Bog silni Otac vječni O Isusu govori U njemu je Bog silni Otac vječni u svoj punine za nas Stoga njega gledamo Stoga njemu Zato je Manuel zato on više nije tamo daleko i mi gledamo u prazna Zato on nije nama ko što je u, u, u, židovskoj crkvi i dalje I u islamu, tamo negdje On je nama tu blizu, mi ćemo gledati njegovo lice To je blažena nada svetih Blažena nada svetih, jel tako? Po prvim Salunjanima 4.18 Da ćemo biti s njime, Gledati njegovo lice, živjeti u istoj kući to ne možeš sa nevidljivim Bogom kojega nitko nikad nije vidio Nit će ga vidjeti jer nema odnosa između beskonačnog i konačnog To svatko koji ima ikakvu racionalnost može razumjeti nema odnosa I zbog tog odnosa Koji je na očevom srcu uvijek bio On je uzeo tijelo Da može biti u tom tijelu među nama u punini On je i dalje duh iz vječnosti U vječnost ispunjava cijelu vječnost Nemojte me krivo shvatiti Ali za nas je u Isusu Kristu Bog I tamo mu pristupamo To su vrata Zato Prema tome Nemoj ima drugi bogova osim mene Nemoj zbog sebe Ne bu dobro Ne bu dobro Isus kaže zato zato što je taj Gospod Bog jedan i ja sam taj Gospod Bog među vama vidljiv Otac ja Zato mene ljubite svom dušom, svim srcem Svim umom i svim silama tijela svoga To je prva zapovjed, najvažnija zapovjed Ili uputa, ako nekome smeta zapovjed Ja to uvijek kažem očeve upute Za sretan i miran život Tatini savjet ja, ja često novi zavjet zovem novi savjet jer kaže pismo da je on savjetnik Poljeti njega sluša nego nekog drugog Jel tak? Novi savjetnik Jer me pratite desma E sad, što je idolo poklonstvo? Pa sve što ni ovo Ti razumi prvu zapoje, sve drugo pada u vod Kaže pismo ovako To su prvi korinčane Deseto poglavlje Kaže, povijest Izraela šesti stih je bila zapisana nama za pouko Da mi ne bi radili iste greške kao i one I onda kaže prvu grešku poklonstvo. Što je poklonstvo? Pa napravili su si kravicu Kod normalna radi kravicu nakon što ga je Bog izbavio stolike silne čude i znamenja proveo kroz Crveno more, kroz Mojsija Napravio se, on si radi kravica I to zlatnu kravicu E sad, jel to vama zdrava pamet govori da to nije ok Sad samo istu logiku primijenite na sebe i sve oko sebe Ja vam garantiram da će vam se život promijeniti Pismo kaže da nije nikako to blagoslov što su mnogi bolesni i što umiru Nego kaže da je to zato što nedostojno piju čašu gospodnju i jedu tijela jer kaže svaki put kad mi to tijelo pije, jedemo i čašu pijemo Mi navješćujemo gospodnju smrt Dok ne dođe Kršćani znaju da je križ iza i, i, i, i da je Isus sutra tu, čekaju ga oni viču skup s Ivanom i duhom na kraju otkrenja dođe Svaki pravi, prava duša, prava zarušnica viče dođe ne, ne čekaj da ja proživim pa onda dođe Zarušnica koja voli zarušnika ne čeka Nego viče dođe Što prije s posla doma A ne dođe Dođi kad ideš u penziju Zamisli zarušnice, muž ide na posao i ono, tek se zaposlio Mlad je, ima 40 godina I ona kaže dođi kad ideš u penziju E takvi su kršćani I onda očekuje, oni očekuju obećane rezultate Naravno da nećeš dobiti Dođi neka kažu i duh i zarušnica Sad, odmah što se mene tiče može Isus doći Iste sekunde sad Znači zašto su mnogi bolesne Tamo kaže spavali umiru Zašto i slabe Zato što nedostojno piju čaše gospodnje ili ti ga nedostojno se odnose prema onome što je na križu napravljeno A što je na križu napravljeno? Ja sam gospod Bog koji sam te izbavio iz kuće robstva iz zemlje Egipatske Nemoj imat drugih bogova osim mene Što su drugi bogovi? Sve ono što nije pravi Bog i jedini istiniti Sve su drugi bogovi što je klanja se drugim bogama Pa sve ono što se daje bilo kome Što nije on u bilo kojoj mjeri Na bilo koji način Iz bilo kojeg razloga Jel pratite dinamiku E, i onda on kaže To vam je Pazi sad ovo Znači ovo sam ja sad čitam Iz prvi Korinčana Iz prvi Korinčana 11. poglavlje stihove 26 do 31 Znači, ne da je On stavio na njih bolesti i slabosti Da su umrli zato što je On to njih blagoslovio Ne, nego zato što nedostojno jedu i piju To je razlog to je razlog, to važi za kršćane A onda u Starom Zavjetu jasno ukazuje da je bolest svaka došla kao posljedica kršenja reda i da je volja Božja ne da ostanemo mi u proklestvu kršanja reda Nego da mi budemo van njega i da je Kristus o proklestvo Da mi možemo biti slobodni od njega i da je volja Božja uvijek da ozdravimo Jer je Krist umro za sve na križu i ono naše bolesti, naše bole, njegovim ranama, ranama mi smo iscijeljeni za cijelu crkvu. Što je on pokazao u Matej 8, 16, 17 kad je rekao ja sam vam ozdravio ove ljude, uveć mu doniše mnoge koji su bili opsjednuti. I on, on izagnao duhove riječju i ozdravi sve bolesnike, sve bolesnike da se ispuni što je rečeno proroku Izai a rečeno u proroku Izaji on uze naše bolesti, i naše bole i njegovim ranama mi smo iscijeljeni da se ispuni proročanstvo koliko ih mora ozdraviti. Sve. Da se ispuni proročanstvo za koliko ih je spasenje Za sve Prema tome, bolesni smo ili su Ne zato što je to Božja volja i Božji blagoslov Kako neki krivo uče sebi na propast Jer će odgovarati za svako to krivo učenje Jer su zaveli mnoge ljude, znate Ti odgovaraš za sebe i za one koje si zaveo Ako su neistine to vam je velika odgovornost Znaš, moraš se dobro preispitati u Svetom pismu Jer ovo što ja učim možda piše Ili je to meni neko drugi rekao Ja sam vjerovao čovjeku, a ne onome što piše ja sam si dobro provjerio ovo što govorim Ja vam imam cijelu studiju vezi ovog što govorim Ja vam tome mislim danju noću ne ispuštam iz vida Ja znam 100% da je to njegova volja Ja vam to objasnim tako da nema nikakve sumnje Ako ste dobrog srca i vjerujete Božoj riječ 100% nema greške E sa što znači da su nedostojno jele čašu gospodinu I zašto su mnogi bolesni i slabi u miru Što to znači? To znači ovako ispočetka početka 10. pogled stihove 14 do 22 Zato, ljubljeni moji, bježite od idolopoklonstva Opet poklonstva Pazi sad ovo Čaša blagoslovna koju blagoslivamo Nije li zajedništvo krvi Kristove Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Kristova Budući da je jedan kruh Jedno smo tijelo, mi mnogi Ta svi smo dionici jednog kruha Pazi sad ovo Gledajte Izraela po tijelu Koji blaguju žrtve Nisu li zajedničari žrtvenika što hoću dakle reći? Idolska žrtva da je nešto Ili idol da je nešto Naprotiv, da pogani vrazima žrtvu a ne Bogu A neće da budete zajedničari vraži ne možete pit čašu gospodnju i čašu vražiju Ne možete biti sudionici stola gospodnjega i stola vražega Ili da izazivamo gospoda, zar smo jači od njega Evo ovo jasno, on kaže tamo što ima zajedničko hram Božji i hram idolopoklonički, nemaju ništa On to naziva nepravednošću, on to naziva Belijarom U istu ekipu stavlja tamo hram poklonički Belijara i nepravednost A na drugu stavlja svjetlo i pravednost i hram Božji i Krista Morate se odlučiti u kojoj ste ekipici ne može čovjek dobiti blagoslov koji je obećan Ako krši direktno red koji uzrokuje problem Dok ne spozna problem, pokaje se za problem i promijeni problem Jer sam spriječava ostvarenje ili ispunjenje božanskog nauma u sebi poklonstvo zapamtite, spriječava da ne ulazim u sad u pojedinačne vidove idolopoklonstva Ja vam dajem jasnu normu Imate jednog Boga istinitog i Koji je život vječni Koji nas je izbavio A to je Krist Isus Ili još bolje preciznije Bog Otac u Kristu Isusu s kojim je jedno Nerazdvojivo jedno I vidljiv među nama U svoj punini dičeš Ako je negdje u svoj punini dičeš osim u puninu, je vam ovo jasno? Prema tome, taj Bog je jedan I u biti, i u obliku, nisu tri Jer Bog, Otac, Duh nije osoba, niti je ikad bio, niti će ikad bit To je ljudski koncept On je Duh iz vječnosti u vječnost Nadilazi ljudski pojam osobe To su ljudski koncepte Bog, Duh nije druga osoba Jer nema dva sveta Duha Jer Bog je Duh i Bog je svet Jedan je Bog Duh i jedan je Bog Sveti Duh Jel me pratite? I to je naš Otac ali On je u Kristu osobi zbog nas i među nama jedna osoba Prema tome pristupamo Bogu ocu nevidljivom našem vječnom u Kristu Isusu Jednoj osobi i onda je naše obožavanje fokusirano Naša duša je, naša duša je predana potpuno I to je jedna od razlika što ih ja smatram između onog što se meni događa i velikoj većini ljudi što su oni raspršeni, ja nisam to zamisli da ima curu koja ima tri dečka ne mreš ti se osjećati dobro s tri dečka ne mreš dati cijelog sebe svoj trojice ti si raspršen, je ovo jasno? ali ovdje mi imamo gospod Bog jedan je gospod koliko ih ima? jedan jedan ne kako kaže u temelju svih kršćanskih doktrina da su tri Da je Bog Otac Gospod, da je Isus Krist Gospod, da je Sveti Duh Gospod To tako piše, ali to nije istina, to je glupost To je ljudska glupost, izmišljena na saboru Nikeji 325. godine Niti ima tu zdrave pameti, niti to iko razumije I onda ti to moraš vjerovati na slijepo, to je još druga glupost Oni bi morali koordinirati pa oni su koordinirani u neistini <clears throat> To je prihvaćeno, niko ne razumije, svi vjeruju, niko ne zna objasniti No, meni to nije, neist, meni to nije nejasno, ja znam objasniti Meni je sve jasno u Kristu Isusu u kojem nema nejasnoća Ja vam to znam objasniti, znam točno gdje je neistina Ja vam je sad dajem sublimirano Znači, Gospod Bog jedan je Gospod i to je vječni nevidljivi Bog Otac u Kristu Isusu među nama Emanuel Stoga ljubi gospoda Boga Oca u Kristu Svom dušom Svim silama tijela svoga Svom pameću i što je još ostalo Svo srce Duša srca Srce um i tijelo Da li me pratite? I ako ovo razumijete kako kaže Ivanu 1. Ivanovo 5.20 A je on Bog istiniti život vječni Onda vam je jasno što je poklonstvo, Sve što nije to Njemu daš svu čast i slavu i hvalu jer On je i zaslužuje On je Bog svemogući koji u svom vidljivom ljudskom sjedi na prijestolju koji se tamo zove jaganjac Nema jaganca, to su vam slike Njegovo zaklano ljudsko i proslavljeno je jaganjac, jaganac Boži U njemu je On vidljiv u tom jagancu i On vidljiv na prijestolju slave Jel me pratite? Što se lako poveže kad kažeš da nam je sva vlast na nebo i na zemlji On kroz Krista vlada nebom i zemljom I ako ovo razumijete onda će vam otpast svi drugi vidovi obožavanja koji su štetni. I to je velika prepreka. Ne samo zato što ljudi ne ozdravljaju, nego zato što nisu dobro. Ja sam izvrsno, fantastično, non stop, ovak rastem, nestaje, iz dana u dan u ljubavi, u svjetlu, u miru, u radosti Ljudi koji me znaju mogu to pratiti na meni Koji žive sa mnom to vide iz dana u dan To im se događa pred očima To je ono što kaže raste rastom Božim Po Kološanima 2.19 Zašto? Jer se drži glave koja je krist A ne repa Jer je po sedmom stihu ukorijenjen i nazidan na njemu Koji je temelj Zaglavni kamen Stijena a ne na ljudima, na pjesku, jer ne pratite da Idolo poklonstvo, znači će vam spriječiti molite, možete mi vjerovati na riječ. Ili će vam spriječiti puno stvari da vam se dogodi u životu koje bi vam se trebale dogoditi Od čega ja vam predlažem da pogledate te plodove duha u Galačanima 5.22.23 Koji su sljedeći Ljubav, koja ljubav? Božja ljubav koja je Božja ljubav? Da me niko ne mere nasekirat Da ja vam blagosiljam svaki dan ove koji me proklinju Ima i koji me proklinju, koji me hoće ubiti Ima oni, znači ja ih blagosiljam svaki dan ono, iz, iz, ja sam fantastične bolje Molim za njih Zauzimam se za njih jer me, Ljubav, ne možete nasekirat Ne možete nasekirat jer ta ljubav je, kako kaže onda četvrti plod duga, dugo trpljiva. Koliko dugo? Koliko treba? Uopće te ne mre nasekirati. Ona je blaga, krotka, dobrostiva, uslužna, vjerna. Radost je prati, duboka radost, neuzdrmljiva mir koji je ekstatičan, ne mir onak daj mi samo Bože mira da ne misli na nijedan svoj problem, ne taj mir, ekstatičan mir, nemiran ljubavni mir. I onda uzdržljivost u svim stvarima ili tijelo pod kontrolom Nećeš, jednostavno nećeš Možeš do tu i dalje više ne mreš jer to je Božja volja Kaže Pavlu prvim Korinčanima 9. pogled 27. stih Ja kroti moje tijelo Ono je pod kontrolom to su plodovi duha Ne vlada tijelo tobom, nego ti tijelom E, to možeš aksi u Kristu i Kristu tebi I taj duh onda sve više i više raste u tebi I to nam je omogućeno Rast non stop, pa to je normalno Pa dijete non stop raste Vidiš ga pred tobom da raste kad ide pravu hranu, jel tako? Kaže prva Petra drugo poglavlje drugi stih Vi težite za nepatvorenim mlijekom Bože riječi da uzrastete, da uzrastete Nismo na početku uzrasli, ali mi trebamo uzrast Nismo odmah uzrasli Tu ću vam pročitati krasan prijevod, Znači, mi nemamo odmah taj rast nego mi počnemo negdje s novim rođenjem Krenemo ko mali bebec Ali onda se hranimo riječu I rastemo po toj riječi Ko što beba na cici raste I poslije na čvrstoj hrani Ne staje To je naš put A ne ja non stop stagniram nazad i meni se ništa ne događa Jer to ne radi To je bilo za svece Ne ne radiš ti svoj dio Krivo si podučen ili si ljen pa nećeš pročita Što god, ali si si sam kriv Pazi sad ovo Znači on jedne dao za apostole, druge za proroke Treće za učitelje, treće evanđeliste Zašto? Zašto? Kako bi se Boži ljudi, to smo mi koji smo primili Isusa Krista Usavršili i pripremili za službu izgradnje Kristova tijela Da svi postignemo jedinstvo u vjeri i znanju o Božjem Sinu I odrastemo u zrele ljude I da postanemo poput Krista Poput koga? Krista, koja je naša mustra? Krist To je krš, kršćanstvo, kristolikanstvo Koje je zamijenjeno sa crkvanjstvom da pa postanemo poput Krista U punini njegova savršenstva Pazi dalje, Efežane čitam četvrto poglavlje stihovi 12 i 13 i sad 15 Pazi sad do Umjesto toga govorit ćemo istinu s ljubavlje I raste Da budemo poput Krista ti moraš raz da budeš poput Krista čoveče To ti je određeno Morao znat što ti je određeno Moraš znat kako se to postiže I onda ćeš postići a ne to je za odabrane, posebno pozvane, namazane, podučene, zgodne Ne, kaže da svi Da svi Isti je duh Isti je duh, u njemu ista sila Boži duh to čini u nama Boži duh to čini, ne neka naša snaga ja sam odabran Je li Krist umro za odabran ili za sve Je li Krist daje preko Krista se izljeva Duh Sveti na sve ili na odabrane Pa onda taj Duh može napraviti istu stvar On je silan On je Isusa uzdigao iz mrtvih To je sila uskrsnuća u nama svima U muškom i u ženskom i žensko može istjerati zloduha I žensko može dignu mrtvog I žensko može položiti ruke i ozdraviti Ne samo muško, ne radi to ženska ruka Niti je Mojsijev štap to radio ima neko ko misli da je to Mojsijev štap radio ne. Ne. Nego je se posluša što mama reka Mutav, štucav, 80 godina ima Štap je povuka, ali je povuka I onda kad je povuka, on je napravio On je crveno more razdijelio Ko te pita li si mucav, štucav, koliko imaš godine, si muško ili žensko Jesi dobro ruča ili nisi, nego napravi što ti je rekao Pa tak ili nije tak? O tome vam je to sveto pismo Oca našeg nebeskog tom se namjerom to čita Što ja imam u životu i što ja mogu napraviti da ljudima ako sebe pomogne Ne samo sebe gledat Dignite pogled sa svog frižidera pa će on biti puniji dok gledaš u svoj frižider, bit će ti sve manji i manji, sve prazniji i prazniji Dok gledaš više u tuđi frižider, bit će tvoj sve puniji Jer mjera ko mjereš ćeš biti sam iz Sljedeća točka dnevnog reda Kak, kak Kako mi sad to kako se komunicira ova milost? Znači, ovo je sad ispričano, je to sve tako fino, krasno, to se tamo negdje nešto dogodilo To je bajka ili već nekome ludost, kako god I sad, kako se to komunicira? Jel tako da postoji? Znači, ako se to dogodilo I ako je to bilo I ako je to već naše Kako se komunicira ta ideja, jel tako? Nas to zanima Ona se komunicira putem riječi zato vam to i govorim Znači, riječ Božja govori o tome Govori o tome što je On napravio Kako je napravio, zašto je napravio I kako da to postane dio našeg života Jer to nas zanima Bolesnog čovjeka ne zanima u kojoj si ti crkvi Nego njega zanima ili može ozdraviti Jel me pratite? E, ne znam e, Nemirnog čovjeka ne zanima u kojoj si ti crkvi Nego jel ti meni možeš ukazati mir Jel tako ili nije tako? To vam brzo ne stanu razlike kad dođe do stvarnog problema A ja sam vam u stvarnim problema Ja se ne bavim s glupostima, sve jedno mi je Znate ko se bavi s glupostima? Ko nije spoznao stvarni problem Kad si ti spoznao stvarni problem Tebi gluposti postanu gluposti Ti se ne baviš sa tričarijama S bezveznim stvarima Nego sa bit problema Bit problema, nema veze u kojoj si crkvi To je bit problema nego jesi li u Kristu Isusu i Kristu tebe, jesi li ti primio duha Božjega po novom rođenju, jesi li ti spašen, istinski. To je bit problema. Znači, to se komunicira putem riječi. Prvi stih je Rimljanima, prvo poglavlje 16.17. Jer istinu ja se ne stidim evanđelja, ono je sila Božja. Pazi sad ovo, sila Božja je već u evanđelju. I ta sila Božja u Evanđelju u stanju proizvest što? Soterija, grčka riječ, isti, isto je breme koji sozo Spasenje, izbavljenje, iscijeljenje svima koji vjeruju I ovo je sad 17 stih Jer u tom evanđelju, u evanđelju se otkriva pravednost Božja Znači, On je napravio i onda je oglasio što je napravio I to što je oglasio se zove radosna vijest ili evanđelje i onda imaš ljude kojima je rekao Idite i cijelom svijetu recite što sam napravio Jer sam napravio za cijeli svijet i svatko tko je primio to što je on napravio Ima u sebi po drugim korinčanima 5.19 Pa sve do drugim korinčanima 6.1 Poruku pomirenja jer je sam pomiren I obavezu da druge ljude zaklinje namjesto Krista Pomirite se s Bogom Inače kakav je to čovjek? Kakav je to čovjek koji je ozdravio od raka Susjed mu umire od raka A on mu neće pozvoni na vrate reći ima je Kakav je to čovjek? Ne čovjek, jel tako? Ili si ne čovjek ili nisi spašen, pa biraj pa biraj, nema vam druge opcije. Ili si ne čovjek, ili nisi spašen. Kakav to čovjek neće susjedu ići pozvoniti koji umire od raka, on je ozdravio od raka. Jel ima neko tu ko misli da to ok? E, ovo vam je puno više od duh, ovo vam je puno više od raka, ovo je duhovni rak. Duša vječnostima, ne zauvijek, vječnostima može skapavati u paklenim mukama ako promaši zemaljski život, ne zauvijek. Ali vječnosti su jako dug vremenski period. Kakav je to čovjek? Koji se pomirio Primio Oslobodio I neće reći onome koji pati Ja vam moram reći ne čovjek Jel' tako? Mislim, morate se složiti Onda prva Petrova, prva Petrova prvo pogled 25. On tamo govori sljedeće Znači Ponovo ste rođeni Znači, u momentu kad ti čuješ poruku i prihvatiš poruku Ne to što poruka govori, pusti to što poruka govori To niti si vidio, niti ćeš vidjeti Nećeš vidjeti kako te Bog nanovo stvara, to je božanski zahvat Kaže, kroz jednog velikog proroka Ko što nisi bio tamo kad je Bog stvarao svijet Nisi ni vidio kak je stvarao dušu na novo po milosti svojoj Nisi vidio Ali piše Znači mi pričamo o poruci Poruka komunicira milost I ona milost postaje u našem životu stvarnost Kad povjerujemo poruci ne, u, povjerujemo tome što poruka govori, nego poruci Razumite ovu dinamiku Poruka je naš temelj Poruka je istina I onda ćemo vjerovati svemu što poruka govori ako mi hoćemo shvatiti to što poruka govori Nećemo shvatiti, onda ćemo zanijekati poruku Zaboravit ćemo tko je izgovorio poruku Putem poruke mi primamo tu milost I kad kažemo vjerujem On to ostvari u našem životu Jel me pratite? On je posla poruku Mi vjerujemo u poruku A On je potvrdi Pa kaže ovako Ponovo ste rođeni Hoće reći na novo rođeni Ne od propadljiva sjemena Već od neuništiva Božjom riječju Božjom riječju Koja živi i ostaje zauvijek Pazi sad ovo A ta je riječ Radosna vijest koja vam je objavljena Radosna vijest smo rekli da je to ono što je e, poruka radosna vijest ili vijest onome što je Isus Krist napravio za cijeli svijet na križu, jel tako? I to je to evanđelje Glad tidings na engleskom Radosna vijest Komunicira se riječ. I ako mi ne vjerujemo Bogu koji govori tu riječ Onda nam ovo ništa ne znači Onda nam ta riječ neće postati učinkovita u životu Jer on nema što potvrditi u našem životu Da li razumijete princip? On je nešto napravio i to nam je objavio na nama je to čut i ako u to povjerujemo On će potvrditi tu riječ u našim srcima I nama će se dogoditi ono što riječ govori da će nam se dogoditi ako mi podbacimo negdje po putu On nikako ne može podbaciti Onda smo si sami krivi Trebamo vidjeti gdje smo podbacili i ako nemamo dovoljno vjere, sad ćemo ući u Rimljane 10.17 cijeli slijed Onda zađemo još više u riječ jer vjera dolazi slušanjem I slušanjem i slušanjem, opetovanim čitanjem I onda ćemo dobiti potrebnu vjeru da kažemo Aha, to je istina, Bog ne može lagati, to je moje, odo ja po to, više nikad ne puštam, odo ja u pobjedu Jel me pratite? Znači, to je prva Petrova, prvo pogled stihove i 25 Onda imate Efežanima, prvo pogled 13-14 Stvarno razmislite o ovome doma, ovo vam nije samo za spasenje, nego ovo vam je za cijeli život. Tu ćemo čitati. Efežanima prvo pogledaj stihove 13 i 14. Možda bi čak trebalo cijelu, cijelu priču pročitati. Znači od početka on počinje kako blagoslovljen Bog i Otac Gospodina Isusa Krista našega koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u Kristu Isusu. Znači on nas je već blagoslovio, to je prošlo vrijeme. Kak mi znamo da nas je blagoslovio? Kak mi znamo čime nas je blagoslovio? Pa on nam je objavio. I kad nam je objavio, zajedno s time nam je ukazao način kak prisvoji to što on nama već osigurao. Da li razumijete dinamiku? Jako je važna. Da je On to već napravio Da je On to već osigura I da On posla riječ da nam to objavi I da nam je zajedno s riječju ukazao kako to prisvojiti I da je sad lopta u našem 16 tu više nemaš se što nadat Tu sad više nema što moliti postiti Nego napraviš što je rekao da napraviš U njemu ste vi Govorio o Kristu Isusu Pošto ste čuli riječ istine Aha opet smo čuli, opet je riječ i opet istina Ali tako znači poruka Evanđelje spasenja svoga U njemu ste prigrlivši vjeru Opečačeni duhom obećanim svetim Koji je zalog naše baštine Otkupljenja i posvojenja Na hvalu slave njegove Znači, nakon što smo čuli riječ istine Njegova riječ je istina Njegova riječ je prije svega ova sad koja nas zanima O tome što je Krist napravio za nas Stari zavjet o tome što će napraviti ja svima kažem, pusti stari zavjet. Dok ga ti pročitaš, nećeš ga u principu 90% razumjeti, drž se Isusa. Dok ti pročitaš sto put novi zavjet da nešto razumiješ onako baš kako treba da ti se to počne događati, odjeti ti život. Ne isplati vam se gubiti vremena stvari koje su već bile. Što vam je važnije iz starog zavjeta, govori vam novi zavjet se poziva na to i ukazuje i objašnjava. Drž se konkretne stvari, najvažnije što me se tiče sad. Što ja moram napraviti da se moj život sad promijeni Što ja imam u njemu da moj život promijeni Prije svega što se tiče tri stvari Duhovne smrti ili života Da živim po Božju Ozdravljenja tijela Da imam snagu Da mogu nešto obavljati Da sam financijski ok Da mogu pomoći sebi i drugima To ljude zanima, tako? Da imam mir duše To je vezano za život po Kristova Život za kojega kaže Došao sam da ga imate u izobilju Ok vam je kad ste radosni Ok vam je kad ste mirni Evo vam Ivana živi sa mnom Neka vam kaže sam ja 0.24 sretan Sve sretni I još ću biti sretni Evo vam je tu Ona može pratiti na svoje oči svaki dan Kako se moje stanje mijenja To je radost i mir I to može evo je reći ona Nisu sve stvari da si ti miran kad te neko hoće ubiti, kad te neko proklinje, kad te stalno neko proglašava da si satonski postani. to su puno stvari da čovjeka nasekira, ali mene ne nasekira. Znači ni ono kao meni ništa se ne događa pa je to to ja imam sve probleme Ne, kaže pismo oba dvi kuće će biti napadnute sa poplavom, sa bujicom, sa vjetrovima Luka 6.46-49 Jedna će stajati, a druga će se srušiti Ona koja će stajati stoji jer je na Kristu utemeljena na živoj istini koja se živi a ovi koji samo slušaju filozofiraju, njima se ne događa ništa, njima se kuća sruši kad god dođe problem. Ne da to Bog želio, nego oni nisu utemeljeni na stijeni da im kuća ostane stajati. I daje točno mustru kako kuća stoji Ko dođe k meni, sluša riječi i vrši On je mudar čovjek A ovaj drugi je lud čovjek ne budite mud, ne ludi, nego mudri Spoznajte koja je volja gospodnja Efežanima 5.17 Ako nisi e, spoznan koja je volja gospodnja Ako ne istražuješ pisma da to spoznaš Kako te pismo zove koje nikad ne laži? Lud čovjek Zašto? Jer živi van Božje volje Zašto? Jer živi krivo jer tako ga pismo zove? To nisam ja rekao, pismo kaže, ali moraš nekako nazvat. Idemo dalje, Jakovlja, prvo poglavlje 18. stih. I dalje smo na tome kako on komunicira. Jer mi ćemo se onda pitati, čekaj, dobre, kako to sad može što on meni sve skupa, Bog, što on meni sve skupa rekao, kako to može postati dio mog života, tako? Mi zadnji dan dolazimo pred njega i mi stojimo pred njime i nešto očekujemo jer imamo neki problem. I nama u srcu strah i sumnja Hoće li se to, hoće li jao, jesam li ja dobre vjere, jao, jel on mene voli, jao, jel on ljut na mene To su sve bezvezna stanja svijesti koja pismo ne podržava ako smo u Kristu Zato radimo na poduci On je milosrda On nam želi dati on nam je to već osigura Samo trebamo znati kako prisvojiti živi dostojno toga O tome pismo govori O tome pismo govori mi molimo zadnji dan molitvu koja je izgovorena s vjerom da ćemo primiti ono što molimo Prvo Ivanove peto poglavlje, poglavlje stihove 14 i 15 Ovo je pouzdanje koje mi imamo u njega Pouzdanje u našem srcu Znači, kršćanin dolazi s pouzdanjem pred prijestolje slave Po Hebrema 4.16 I zna da će primiti milosrđe i pomoć u pravo vrijeme On zna Zašto zna? Jer zna oca Zašto zna? Jer zna sebe Zašto zna? Jer zna ono što mu pripada Dolazimo pred prijestolje slave gdje je Otac u Kristu na prijestolju slave Milosrdan veliki svećenik Koji je patio koji mi da može suosjeća s nama i onda mi tražimo da nam da ono što nam pripada Što nam je već ono sigurno što je skupo platio Ja kad kupim nekome poklon Ja ga ne želim držati kod sebe Nego jedva čekamo ga dati, jel tak? To je u prirodnom svijetu važi I onda mi imamo pouzdanje u njega Koje je pouzdanje? Kaže Ivan da ćemo primiti ono što ga tražimo Da nas uslišava u svemu što tražimo To kaže pismo za njega i nas i onda sljedeći 15. Ako znamo da primamo uvijek ono što tražimo U skladu s njegovom voljom ja dodajem Onda znači da već imamo Već imamo ćemo raditi sa dva dana to je princip vjere kaprisa Onda znamo da već imamo ono što tražimo Kako možemo znati da već imamo ono što tražimo Prije nego što smo vidjeli I biti pouzdani, s pouzdanjem u srcu da ćemo primiti Jer je On rekao što nam je već osigura I On nam to rado želi dati I ako mi hoćemo što On hoće Nema nikakve prepreke s njegove strane Jedino s naše ako ne znamo kak primiti A dva dana ćemo govoriti o vjeri koja prima Da li me pratite da idemo Znači, nema razloga biti u strahu, nema po pismo Nema razloga biti u, u, u, nekom očajanju Nego dolaziš u ljubavi pred tatu I očekuješ da on ispuni svoju riječ Jer znaš da te tata voli, da ne može podbaciti u svoju riječ to je kršćanska molitva Ne za pomaganje, kukanje, silni postavi molitve Što sve ok, ali ne na ovo mjesto ne ako je tvoja volja, ne jao mene jadnog bijednika, griješnika Nego tati istrka oko vrata i uze što ti pripada Jakovljeva prvo pogalje 18. stih Isto govori o riječi. <clears throat> ja vam ovo dajem više tih svjedočanstava zato što, što više čitate s više strana, to će vam više ima smisla. Znači, 18. stik Po svom naumu on nas porodi riječju istine Porodi, na novo rodi, na novo rodi Najveće čudo je novo stvaranje Ja ću napisati sad u toku tjedna učenja na tu temu Biće na stranici s ozom, zvaće se novo rođenje to se, to, to, to, to, te promijeni. Kako se promijeni? Pa, pa, riječ je čula osoba od mene. Ja to vidim pred svojim očima kad se to dogodi. Sad se u Kutini dogodilo. Vidiš to pred svojim očima kad se to dogodi. U Zadru uvijek se dogodi. Kako? Riječju. Riječju nas porodi po svom naumu. Jako je važno kako slušamo, ali tako to smo već rekli Luka 8.18, pazite kako slušate Koga? Mene. Ne, nego ono što govori Ako je to što govorim riječ Božja, a ja govorim u svjesnosti da govorim riječi Božje po prvoj Petrovoj 4.11 i pomolim se za to i maknim sebe i kažem mu da, mi se, da se prostavi kroz mene. Ja sam uvjeren da je ovo nadahnuto, inače ne bi govorio. Prema tome, bolje vam je slušati ovo ko riječ koju vam on govori kroz mene nego što mi onaj tamo govori. Jer ako budete ko oni što su na Nazaretu, Majlovo Tesarov sin, majlovo to, nećete niš primiti. Isus je uvijek u svakoj prilici, u svakom gradu, u svakoj sinagogi napravio istu stvar Uzeo je svitak proroka Izaije, pročita isto Dug gospodnji na meni je, pomazao me Da donese radosno vijest ubogima i srca slomljenima da slijepima vrati vid, proglasim zarobljenima oslobođenje i sužnjevima slobodu i, i godinu milosti gospodnje. I je knjigu, svi, knjigu proroka, svita proroka za i onda su svi bili zadivljeni s njegovim riječima dok nije rekao da su u njima problemi, da zbog toga što oni imaju krivi stav neće primiti, onda su ga htjeli baciti niz leticu i moraju pobjeći. E, to vam je inače stanje, stalno stanje i uvijek će biti takvo stanje među religioznim ljudima. Jel me pratite? Nemojte biti takvi. Ako ovo što ja govorim ne shvatite ko riječ Božju Nećete ništa primiti Jer je pomazanje na mene I ja govorim ko da govorim riječi gospodnje I ako vjerujete u riječ, a ne u mene Onda će vam se dogoditi to što riječ govori ja vam, jer vidite koliko vama citiram i čitam riječ Da ne bi slučajno bilo da vam nešto izmišljam A u međuvremenu vam to što sam vam rekao samo naglašavam <clears throat> Zato i oni što su bili tamo u Kornelijevoj kući Dijela apostolska 10. pogleda stihove 30 do 44 Su stali pred Petra i rekli su Evo na sad stojimo pred Bogom A stoji pred Petrom da čujemo sve što ti je Gospodin zapovjedio da nam kažeš I onda je Petar počeo govoriti, govorio o Isusu Uvijek govorio o Isusu Duh Svijeti Govori uvijek o Isusu, o tome da je Gospodar sviju O miru po Isusu Kristu, o isciljenju po Isusu Kristu O tome da ne zapovjedio da svima propovjedamo Da je On onaj koji će sudi žive mrtve I da po vjeru u njegovo ime imamo prošenje svih grijeha I dok je Petar to još govorio Oni vjerovali, sišlo je pomazanje na njih I oni su se spasili I ja ću vama koji niste uzeli da svjedočanstvo danas jer sam ga dijelio o ženi koja je ozdravila i bila izbavljena na isti način Jer je čula poruku koju nikad ni čula u srce povjerovala i tog trenutka da živa oslobođenje Zavedeni ovisnik Kako? Jer je čula riješ poruke Dobro da ste me sjetili, hvala Znači, prvim Korinčanima 4.15 <clears throat> Prvim Korinčanima 4.15 Ja mogu napraviti dakle nešto što Isus nije mogao napraviti To je veće djelo nego ono što je Isus radio po Ivanu 14.12 Zašto? Jer ja mogu riječi u njegovom, po njegovom imenu dati novo rođenje On nije mogao zato što još nije bio uzdignut Dok nije bio uzdignut još je bio grijeh u ljudima Nisu se mogli na novo roditi Znači ja vas mogu kao i Pavle Prvim Korinčanima 4.15 Poroditi ta u Kristu Isusu po evanđelju ja vas rodim Da li ovo razumijete? Ta u Kristu Ta u Kristu Isusu Po evanđelju Ja vas rodih Koji je medij komunikacije? Riječ Ako ne vjeruješ u riječ Možeš se ti napreza koliko hoćeš I sad ko mali uvod Za sutra Jer ćemo govoriti o vjeri koja prisvaja Znači kako se prima ova milost Ona se prima po vjeri ja, ja, mi ćemo dva dana razrađivati vjeru da ćete vi mene To nije ona vjera po kojoj čovjek živi Kaže pravednik će živjeti po vjeri Hebrejima 10.38 Ako otpadne neće mi se omiljeti Nije to ta vjera nije to ona vjera bez koje kaže Bogu, Bogu se nemoguće omiljeti bez vjere Jer oni što ga traže moraju vjerovati da On jest I da, je, i da nagrađuje oni koji ga ustrano traže Nije to ni ta vjera Ovo je vjera koja prisvaja To je princip koji je dostupan svima i zove se vjera Božja u Marku 11.22 Imajte vjeru Božju Krivi je prijevod u svim Biblijama skoro Tamo kaže imajte vjeru u Boga To je krivi prijevod Grčki tekst kaže imajte vjeru Božju Ako bolje razmislite o te dvije opcije Jedna stavlja težište na njega Znači ja vjerujem da on nešto može napraviti, jel tako? Ja vjerujem u njega ali imajte vjeru Božju ili Bogu nalik vjeru Ili vjerujte kao Bog, to je u mene Jer s vjerom Božjom mogu djelovat kao Bog izgovoriti riječ i očekiva da bude Jer Isus je izgovorio riječ i smokva je usahla oni su se čudom čudile, a on je rekao Ako vi budete imali vjere ko zrno gorušćina I vi ćete reći ne samo smokvi, nego ovoj gori da se baci u more I ništa vam neće biti nemoguće Jel' tako? Znači, gdje je vjera Božja u nama? To je naše stanje Mi ćemo o toj vjeri pričati dva dana Ono što bi ja vama želio danas naglasiti je, Samo da se nadovežem još na taj princip Znači, on je nešto napravio i to što je napravio zadovoljava sve naše duhovne i fizičke potrebe koji svaki otac Evo ja bi to napravio da ste vi moja djeca Bez obzira koliko ste mi neki simpatični, neki niste Ali ja bi to vama napravio svima Ja bi vam namirio svaku duhovnu i fizičku potrebu A di sam ja od njega? Znači, to vam mora biti logično, jel tako? Zašto? Jer nas ljubi Zašto? Jer nas ljubi je li on to hoće? Naravno da hoće Pa svaki otac to hoće Je li on to može za razliku od svakog oca On je moguć pa može Sad smo dva, tri dana objašnjali kako je to napravio Zastupničkom žrtvom Nije zaobišao pravdu Nego je ispunio pravdu Isusu Jer pravda kaže da ko sagriješi umire Krist je umro našim grijesima Krist je umro zbog naših opađenja Sad, s obzirom da on umro, mi ne moramo Ako smo mi čekali električnu stolicu A naš je prijatelj išao na, električnu stolicu Gotovo, ne može se čak ni u civilnom svijetu Dva put kazni čovjek za isti grijeh, jel tako? Prema tome on je nešto napravio Nama je osigurao svaki duhovni blagoslov u Kristu Isusu, jel tako? Mi smo rekli da je bolest duhovne prirode I da se onda od tamo očituju tijela to su Efežani 1.3 Svaki duhovni blagoslov I onda je On nama objavio što je napravio Kako je napravio i kako mi to prisvojiti I taj medij komunikacije je riječ i sad sve čeka, sve u zraku Samo još sad mi to trebamo uhvatiti, jel' tako? I u momentu kad uhvatimo Dva pitanja ćemo odgovarati Znači, kako primamo i kad? Šesto pitanje, kad odmah? Čim povjerujemo, gdje u glavi, ne u srcu kako? Primamo putem vjere I onda kaže nešto jako važno Jako važno To je Ivan 6.47 Tko vjeruje ima Tko vjeruje se ne nada U momentu kad vjeruje ima tu kaže život vječni Ali život vječni je veći, veći dar nego zdravlje vremeno. To vam mora biti jasno Tko vjeruje ima Ako on vjeruje i ima Onda zna ako zna, ne ponaša se ko da nema I vidite točno tko vjeruje da ima Kome je to u glavi, kome je u srcu U momentu kad mu u srcu u njemu počnu oči blještiti Njemu se uši počnu crveniti On se jedva drži na stolici On hoće početi skakati i grlit Onda znaš da ima u srcu Ko svako da dobije na lutri ja, Bingo, ja sumnjam da bi on stajao na stolici E, tako, a ovo vam je puno više od Binga, ali me pratite Znači, mi ćemo razrađivati taj princip vjere, on je jako važan Jer ako nema principa vjere, pišite mi sad ova dva Hebrejima 4.2 Ako ne pomiješate sa porukom vjeru Neće vam uskoristi, neće se dogoditi Galačanima 3.5 kaže Onaj koji među vama čini silna djela To čini zbog vaših dijela ili dijela zakona Ili zbog vjere u poruku Znači, vjera na našoj strani mora biti pomiješana s porukom koja ide prema nama s njegove strane Da bi se dogodio učinak kojega poruka najavljuje Da li me pratite? I ako mi ne povjerujemo, ništa nam se neće dogoditi no pa prva Ivanova, peto poglavlje Ovo je jako važno, to ćemo pročitati Mislim da to stih 5 do 13 Jer mi onda, nakon toga je stih 14 A stih 14 je ona molitva vjere koju smo sad rekli Ali da bi mi došli pred njega i molili molitvu vjere Moramo biti djeca Božja A djeca Božja smo ovako Pazi sad ovo, stihovi 9 do 13 Ako primamo svjedočanstvo ljudi Svjedočanstvo je Božje veće A svjedočanstvo bolje je što? Ok Jer ovo je svjedočanstvo Božje kojim je svjedočio za Sina svoga Paze ovo Tko vjeruje u Sina Božjega Ima to svjedočanstvo Božje u sebi A tko ne vjeruje Učinio je Boga lašcem To je čisto logično Kak mi pokazujemo da vjerujemo da to nije istina Pa životom je ne živimo sukladno tome ko da je istina Ne možeš to izbjeći Čovjek koji se nada da će biti spašen Očito ne vjeruje da je spašen Čovjek koji se nada da će biti iscijeljen Očito ne vjeruje pismu koje kaže da je bio iscijeljen Onaj koji vjeruje da je bio iscijeljen Govori da je iscijeljen Ja kad kažem da sam ruča Ja onda govorim da sam se najeo a dok vjerujem da će se tek najest, onda se očito nisam najeo Gledam gdje je hrana Ti točno vidiš da se čovjek najeo ili gleda u frižider, jel' tako? <clears throat> Pazi sad ovo Tko ne vjeruje Bogu učine ga lašcem jer nije vjerovao svjedočanstvo Kojim je svjedočio Bog za sina svoga i ovo je svjedočanstvo Bog nam je dao život vječni I ta je život u sinu njegovu Pazi sad ovo Tko ima sina, ima život Ne imat će ga jednog dana u, u, u, u Novom Jeruzalemu Ne, ne, ima život Ima život jer do tada ima smrt sotonsku prirodu koja je zamijenjena Sad on ima božanski život Zoe na grčkom Primio je Boga u sebe Ne može Bog doći tamo gdje je satonska priroda Mora se dogoditi božanska intervencija To je najveće čudo novorođenje Koje primamo po vjeri u Krista Tko, tko u Kristu novo je stvaranje Ili novi stvor Staro u minu, novo nasta Mijenja se boža, e, e, priroda Sotonska džavolja Stara priroda Dolazi božanski duh I onda počinje razrađivati Cjelokupno naše biće prema svoj slici Obnavlja nam i um i upokorava tijelo Da budemo cjelokupno poslušni njemu I na njegovu sliku Kreće iznutra na van Ni priči, priča kraj kad si primio Isusa Tek počinje akcija Ali si sad u drugoj ekipi Imaš boljeg trenera Božićnica stiže na vrijeme Tko ima sina, ima život Tko nema sina Božjega, nema života Pazi sad ovo Ovo spaja ovu ideju sa molitvom koju molimo pred prijestoljem Jer prije prijestolja je križ Prije križa su sotonska djeca ili djeca džavolja Oni koji vrše volju njihovog oca, ne volju Božju i onda je križ koji te ubraju u Božju obitelj I onda dolaziš nakon križa pred prijestolje I znaš da imaš život I onda kaže To napisah vama koji vjerujete u Sina U ime Sina Božjega Da znate da imate život vječni i onda sa tim znanjem u srcu dolaziš pred prijestolje slave I ovo je pouzdanje koje imamo u njega Da ako ga tražimo bilo što u skladu s njegovom voljom On nas uslišava To je za djecu Božju Za ove koji su prošli križ Prvo križ pa prijestolje Jer ne pratite? Ok, još ćemo pročitati Rimljane, to vam je glavna poruka Rimljani, deseto poglavlje stih 1 do 17 <clears throat> To je glavna poruka vezana za poruku, za vjeru, za cijelu priču Njoj ćemo se vratiti isto tako i sutra Rimljani, deseto poglavlje stihov 1 do 17 Pavle kuka na židovima Braćo, želja je srca mog i molitva Bogu za njih da se spase Tko? židove Koji su odbili Krista i hoće se spasiti svojim dijelima ali da se čovjek može spasiti svojim djelima Onda ne bi bilo nužno da Krist umre za naše grijehe Jer bi to značilo da je Krist umro za, zalud Da ima drugi način za opravdati se Ali nema što hoće reći, dok si mimo krsta u svojim djelima svojim nastojima I dalje nisi opravdan pred Bogom To hoće reći I Pavle žudi koji svaki drugi čovjek Da se ti spase, da dođu k sebi, k zdravoj pameti Da povjeruju poruci evanđelja koja govori da je opravdanje drugo ukazane Da je zakon bio samo da se grijeh naglasi Kako da vam to objasnim, kako je to Zakon grijeh to opet malo dijete Znači malo dijete kad se rodi Svi misle da je mali anđel, ali u principu mali vrag jer je palo biće i onda kad počinje izbijati njegova priroda <clears throat> Onda vidite da nije anđel nego vrag E sad, kak ta priroda izbija Da razumijete zakon i to Kad mu kažete nemoj kad kažeš nemoj, onda se obično on baca na pot, počne čupat kosu i sva zloća izbija njega I to vam je znači kako zakon naglašava grijeh Da bi se ukazala potreba za miloš, jeste me razumjeli Dok nije bilo zakona, on mislio da je super Dok može trpati u sebe sve i sva Dok mu roditelji se ulaguju, onda je on kao ok U svoj paloj, grešnoj, sotonskoj prirodi Jer on već dolazi ko palo dijete Jel me pratite? I onda zakon nemoj Ili ne učini Zato Priča dublja od onog što postanak ukazuje ali ću vam dati, dati jedan mali trik Oni koji hoće znati više, možete mi se javiti nakon semina da vam objasnim priču Znači, da Adam nije imao grijeh u sebi, da nije bio pali prirode Adam je bio prvi pali duh Kojim je dana prilika da se vrati Bogu Onda njemu negativna zapovjed ne bi bila stvorila otpor ali negativna zapovjed ne učini Hoće reći da on već u sebi ima to što je mogao učiniti krivo A ona je to samo izvukla van I to se moralo dogoditi zbog slobodne odluke volje I ispravljanja greške Zato zapovjed ne učini Jel me pratite? Savršena bića kad su pala, kad je Lucifer otpao, nisu imali zapovjedne učine on je samo krivo usmjerio božansku energiju i krivo protumačio informaciju. On ima zapovjed. On nije ima nikakvu grešku u sebi. I zato je njihov pad neoprostiv. To je razlika. I ta ista razlika znači kod svakog bića koji dođe na zemlju ima isti problem koji Adam. Adam je kiksa i on je samo otežao put. Jer da je Adam napravio što je treba napraviti, onda ne bi morao doći krist. Jer bi otac naš zbog Adamovog pravog poteza svima izbrisao krivnju. Ali kako je Adam kiksa, onda se pravila potreba da dođe drugi koji će isto napraviti, jer Adam bio pralik ono koji treba doći i onda svi duhovi koji dođu sa palom prirodom imaju istu slabu prirodu u sebi i griješe greškom sličnom Adamu. Samo su slabiji od Adama, pa onda njima lakše sagriješiti i to vam je ljudski rod I onda se rađaju pale duše jer me pratite, dođe tu i tamo neki nepali koji je on poslao na zemlju, poslao sam sina svog, neki koji su ostali Bogu vjerni, ali uglavnom su pale duše. I to dijete nije mali anđoj, i ne smiješ ga pustiti da se razvija, nego ga moraš odgajati u stezi gospodnjoj. I onda vidiš da je palo biće kad mu kažeš nemoj. Zato zakon da sav svijet vidi da je pod grijehom. Ovo vam je slika da lako razumijete Ko hoće znati više objasnit ću vam Adama Ko dolazi u Adamu Koji je problem Jer puno njih ne razumije Ne mogu to povezati Zašto oni moraju ispaštati za Adamov grijeh Nitko ne ispašta za Adamov grijeh Osim što nam je Adam mogao omogućiti Što je Krist omogućio Ali on je kiksa Pa se onda pojavila potreba za Kristom Znači, da je Adam napravio pravu stvar Isto bi naš otac napravio što je napravio Kad je Krist napravio pravu stvar Otkaza bi grijeh a ne da mi ispaštamo zbog Adamovog grijeha Da smo mi zbog Adamovog grijeha griješni Ne, mi smo griješni zbog greške s kojom smo došli na zemlju Ko pala bića Jel me pratite? Ovo nema ko objasniti, ali to meni vam ništa nije nejasno Jer kaže, pismo vas su svu istinu To je Ivan 16.13 Idemo dalje Braćo, želja srca mog i molitva Bogu za njih da se spasi Svjedočim doista Zato je nemoguće da se itko opravda dijelima Jer tu prirodu ne može promijeniti svojim dijelima On ostaje palo biće Nemoguće da se on sam promijeni Nemoguće Preveliki je grijeh napravljen Preveliki je teret na dušama <clears throat> Znači kaže za židove Svjedočim doista za njih imaju revnosti Božje Ali ne u pravom razumijevanju Sad govori o židovima ali govori o svim drugim ljudima koji se hoće spasiti mimo Krista Misle da je dovoljno da čine dobra djela Nije dovoljna da budu moralni Nije dovoljna Ne priznajući doista Božje pravednost I tražeći uspostaviti svoju Znači, ja ću izaći iz Gabole s onim što ću ja napraviti Ali Božja pravednost kaže da je to Krist napravio Bogu Kristu I da se daje ko čista milost Da se netko ne bi hvastao Po Efežanima 2.8 Da li razumijete razliku? Ok <clears throat> Pravednosti se Božoj ne podložiše Jer dovršetak je zakona Krist na opravdanje svakomu tko vjeruje Pazi sad ovo Da, Mojsije piše onoj pravednosti iz zakona Tko je vrši naći će život u njoj a to je Mojsijeva pravednost Koja nikoga nije mogla opravdati Ali pravednost od vjere kaže ovako Nemoj reći u srcu svom Mi sad i dalje pričamo riječi Bože Zato vam ovo pričam Tko će se popet na nebo to jest Krista svesti Ili tko će sići u bezdan To jest izvest Krista od mrtvih Nego što veli Blizu ti je riječ Pazi sad ovo U ustima tvojim U srcu tvome To jest riječ vjere Koju propovjedam Pravednost po vjeri dolazi objavom O tome što je Bog napravio Kristu za sve nas Gdje je pokazao svoju pravednost Koja je čisto milosrđe i ta riječ nam je blizu i to je riječ koju mi propovjedamo ili kršćani bi je svi trebali imati u, u generalnom obliku. I sad daje formulu kako se prima novorođenje, oslobođenje od Sotone i sotonske prirode Postajanje Božim djetetom, ulaženje u očevu kuću i dobijanje znači prava jednog djeteta Božeg Pazi sad o Jer ako ustima ispovjedaš Ili govoriš da je istina da je Isus gospodar Mi ćemo razložiti riječ gospodar jer gospodin je krivi, prevod ne govori ništa Grčka riječ kirios znači gospodar I koristi se recimo u, u, u otkrovenju kad kaže gospodar nad gospodarima To je ista riječ u otkrovenju recimo 19.16 Znači to implicira nekog ko odlučuje na našim životom Kome mi služimo Ovdje služimo pravednosti do posvećenja A tamo smo služili grijehu i plaće smrt imamo dva gospodara, a ne da možemo biti neutralni ili nesvrstani Jel me pratite? Promjena je gospodara Promjena je firme, a ne da ideš na burzu Zato je riječ gospodar ako ustima, ovdje kiksao, ja sam proveo četiri mjeseca ovo ljeto razmišljajući koji su razlozi zašto ljudi ne primaju Zato su oni sad ugravirani u predavanje Jedan od glavnih je razloga što ljudi nisu donijeli u srcu odluku da će im Krist biti gospodar Da će slušati njegovu riječ i živjeti po njegovoj riječi jer duhovno značenje nemoj imati drugi Boga osim mene Nemoj po svoj pameti živjeti slušati neku drugu nauku Jer u početku bijaše riječ, riječ bijaše u Boga i Bog bijaše riječ Stoga nemoj imati drugi Boga osim mene Nemoj da te vodi ništa i nitko drugi osim riječi Neka Kristova riječ prebiva vam u svem bogatstvu po Kološanima 3.16 Za nove kršćane uputa Znači, ako ustima ispovjedaš da je Krist gospodar i u srcu vjeruješ U srcu Treba vrijeme dok ti ne dođe spameti to u srce Zato moraš čitati da ga je Bog uskrisio od mrtvih Znači cijelu ovu priču da je On raspet namjesto tebe Umro namjesto tebe, ukopan namjesto tebe Uskriše namjesto tebe, uzdignut namjesto tebe Onda Onda, pazi, kaže Češ biti spašen, ali riječ je sozo Izbavljen Spašen i iscijeljen Cijeli paket onda Jer srcem vjerovat opravdava Ne glavom vjerovat A ustima ispovjedati spašava Ili iscijeljuje Ili izbavljuje I tu vam je princip o kojem ćemo govoriti Ovo je zakon reče on je rečen još na jednom mjestu u Marku 1122 do 24 Mi ćemo to razrađivati ta dva mjesta dva dana Izuzetno je važno I tu je razlog zašto se ljudima ne događa Nešto što pismo kaže da je naše Da nam je već uručeno Da nam pripada Jel me razumijete? Idemo dalje <clears throat> Jer veli pismo Tko god Tko god Znači tko god ne posebno odabrani, namazani, kome se Bog smilova, kojo, Ne, ne, tko god u njega vjeruje, neće se postidjeti nema uistinu razlike između židova i grka Jer jedan je gospodar sviju Bogat svima koji ga prizivlju Jer tko god prizove ime gospodnje Biće soza opet Mislim, ko prizove ime gospodnje Biće iscijeljen On je isti gospod koji iscijeljuje Pazi sad dalje Ali kako da prizovu onoga u koga ne povjerovaš kako da povjeru Mi dalje pričamo o mediju komunikacije Kako se stvara proces naše vjere putem koje presvajamo Tako da čujemo poruku Da vjerujemo u poruku Ili onoga koji je izgovorio poruku njega držimo za poštenu osobu i za oca koji nas neće zeznuti i sukladno živimo onome što piše u poruci onda će nam se dogoditi <clears throat> kako da povjeru onoga e, koga nisu čuli kako pak da čuju bez propovjednika a kako propovjedati bez poslanja tako je pisano Kako li su ljupke noge Po gorama Blagovjesnika Onoga koji donose blagovijest dobra Ili naše radosti Ili radosne vijeste Ali nisu svi poslušali te blagovijesti Evanđelja Zaista Izaja veli Tako počinje Izaja Tko je povjerovao našoj porici? me se otkrila ruka gosta? To je ljudima ludost Znači, to je poruka koja je istinita od Boga koji ne Ali ne povjeruju svi u to I koji ne povjeruju, njima se ne dogodi Znači, <clears throat> Izaja veli, nisu svi poslušali Zaista Izaja veli Gospode, tko povjerova našoj poruci? Dakle, vjera po poruci A poruka riječju Kristovom Ili vjera po slušanju poruke A poruka iz riječi Božje Kaže drugi prijevod I to je način na, kojima se, na koji se nama događa sve ono što on nama obeća i osigura. Ovo je medij komunikacije. I ovo je princip putem kojeg on komunicira. I njega ćemo razrađivati dva dana. Vjera koja prisvaja. Vjera koja ima sad. Evo, ja vam preporučam da to ne propustite jer stvarno ja ne znam da, da vam to neko ima tako objasniti. Ove, I to ćemo koristiti za život inače. Ovo važi za sve. Za svaki blagoslovo kojem je u pismu bilo što Za cijelo pismo ostalo. Za svaki dio pisma važi taj princip. Jer je pismo od istog autora, iste snage, ista je nakana da se on nama objavljuje i daje nam sebe ili neke blagoslove. I to čeka, to čeka pred vratima. I samo je pitanje da li ja znam što mi pripada i da li znam prisvojiti. I naravno, da li ima još neka prepreka koju nisam svjesno ili nesvjesno uklonio, koja onemogućava da se to dogodi. Danas smo najveću prepreku riješili, zadnji dan ćemo još jedno par govoriti. Jedna od njih je znači kad nismo stvarno odlučili sve grijehe maknut, onda je neoprostivost totalno blokira ili isto tako nepomirljivost. Znate, imate ljudi koji se neće nikad pomiriti s nekim u tom stanju ne može primiti Znači mi smo koji blokiramo Ali uglavnom su dva razloga Ne znamo što nam pripada ili nismo upućeni u riječ jer u riječi se objašnjava što nam je sve osigurao i jednom kad znamo ne znamo kako to prisvojiti ja vam znam objasniti i što vam pripada i kako prisvojiti što vam to nije super Ja vam to radosna vijest <clears throat> eto neka vam ova radost u srcu raste sve više i više dok ne budete ko Petar, kako kaže prvo prvoj Prvo poglavlje osmi stih Dok se ne, iako ne vidjeste još Budete radovali radošću neizrecivom i slavnom U ime Isusa Krista Amen. Amen. Eto